prvej línii. Prvej línii. Tak, príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie v prvej línii, v tejto chvíli s Borisom Koronim. Nestáva sa mi to veľmi často, dokonca mám pocit, že tentokrát to robím asi poprvýkrát. A síce, že v úvode dnešnej relácie použijem nejaké tvrdenia slovenského bulváru. Totižto, a práve bulvárne médiá som si všimol, že sa dosť významnej, vo významnej miere venujú téme, ktorú budeme rozoberať dnes my. O čo ide? Pomôžem si v úvode tej dnešnej relácie článkom bulvárneho týždenníka plus 7 dní, pretože práve toto periodikum vydalo taký článok pod názvom, že obľúbené rezorty Slovákov pomlčka ovplyvnia rebríček teroristi a imigranti? Pýta sa spomínané periodikum. No a poďme si z neho niečo na úvod teda zacitovať. A čo by ste povedali na takýto scenár? Leto, povedzme rok 2019, vlna teroristických útokov na hotely a historické pamiatky sa zo Severnej Afriky už dávno rozšírila do Turecka a západnej Európy. Prílev nelegálnych pristahovalcov na starý kontinent je nezvládnutelný. Ulicami obľúbených stredomorských letovísk sa potulujú skupiny zúfalých sírčanov, iračanov a afgáncov. Grécka ekonomika sa po opustení Európskej únie prepadla a krajina je po vlne štrajkov, protestov a demonstrácií na pokraji občianskej vojny. V takejto situácii cestujú Slováci na zahraničné dovolenky do chudobnejších východoevropských destinácií, ktoré sú menej zaujímavé pre E, teroristov a takisto aj pre imigrantov. Prím pre nich hrá momentálne pre Slovákov Makarska a, a Nesvar, ale nepohrdnú ani takým balatonom ako za socializmu. A teraz sa spomínané periodikum pýta. Pripadá vám takáto predstava trochu pritiahnutá za vlasy? Zrejme máte pravdu, ak sa však pozrieme na rebríček našich najobľúbenejších letných dovolenkových destinácií s výnimkou Bulharska a Chorvátska, každá krajina naozaj čelí reálnym hrozbám. A teraz hrozby sú následne vymenované. Egypt a Tunisko je vystavené hrozbe terorizmu, Turecko imigrácii a v menšej miere terorizmu, Grécko ekonomickej nestabilite a imigrantom, Taliansko imigrantom, Španielsko v súčasnosti možno v tomto smere nie, ani na, tak na výslní, ale netreba zabúdať, že v krajine žije vyše pol miliónová pristahovalecká komunita a Španieli už na svojej koži zažili mimoriadne krvavé teroristické útoky, keď pri výbuchoch vo vlaku v Madride zahynulo v roku 2004 takmer 200 ľudí. A toľko citácia zo spomínaného, ešte raz to poviem, periodika plus 7 dní. Takto sa to momentálne píše v bulvárnych denníkoch. A keď si naozaj dáte do Google, do vyhľadávača, ja neviem, také, dvoj, také dve, dve slovíčka, že, že dovolenky, terorizmus, tak proste vyhodí vám x bulvárnych článkov, kde sa dočítate, aké je to teraz všetko strašne nebezpečné a aké, ako, aké veľké veci nám tu hrozia. No a ja si viem predstaviť, že Práve v tomto čase vrcholiacich letných dovoleniek si mnohí z vás kladiete teda otázku po prečítaní rôznych takýchto článkov, možno, že po vypočutí nejakých tých relácií v rádiu alebo nejakých tých príspevkov v televízii si položíte otázku dočerta, tak čo mám robiť v tomto nebezpečnom svete? Ísť či neísť na dovolenku? Keď to teda vyzerá tak, podľa viacerých médií, že nám nejakým spôsobom teroristi vyhlásili vojnu nám znamená e, dovolenkárom. A tak ja som si povedal, že toto bude asi najideálnejšie rozobrať s niekým, kto sa v tejto veci vyzná. Nehovorím, že sú to teraz nejakí bezpečnostní analytici. Ja som si povedal, že dnes sa na túto tému e, pozrieme s ľuďmi, ktorí jednak majú čo to zbehané po svete a potom dôležité je aj to, že sami e, nejakým spôsobom fungujú v cestovnej kancelárii. Prvým z mojich dnešných hostí je spolumajiteľ cestovnej kancelárie Hekter Robo Žember. Robo, vítaj u nás v relácii. Dobrý podvečer všetkým, ďakujem za privítanie. No a druhým e, pánom je takisto človek z tejto cestovnej kancelárii, ktorý tam pracuje na pozícii manažéra a je ním e, Peter Pozníček. Dobrý večer. Takisto dobrý večer aj vám a takisto dobrý večer samozrejme aj vám, vážení poslucháči. E, nakoľko ide naozaj o tému, ktorá sa minimálne v týchto dňoch, v týchto mesiacoch dotýka nejedného z vás, tak verím, že aj budú tomu adekvátne kladené otázky. Máte možnosť položiť ich telefonicky, číslo poznáte, ale pre istotu si ho povieme 048 381 0101, ale takisto môžete reagovať aj na, e, na, na, no, na mailovej schránke Môžete nám písať maily na studiozavináčslobodnyvysielac.sk prípadne na Facebooku môžete reagovať. A keď už hovorím o Facebooku, tu chcem aj kde si hneď začať. Som si všimol, že dnes, keď som dal eh, na Facebook túto našu reláciu, použil som obrázok z internetu, teda nebol to obrázok, ktorý by som ja bol vyrábal, ale proste som si ho skopíroval. A dal som ho práve do súvisu s dnešnou témou, ktorá znela ísť či neísť. Už tak ako to hovorím, tak už je jasné, že je to otázka, nie je to konštatovanie a záver. A práve preto <laughs> som taký trošku aj rozčarovaný z tých reakcií, ktoré sa tam objavili. Napríklad prečítam jednu od Viktora, ale našlo by sa tam ich podobne iste viacej. Chlapci, tak toto ste už prestrelili a to teda poriadne. Začierniť mapku účelovo v čase, keď je tam XY slovenských dovolenkárov, tomu vravím mediálny ťah teda. Chápem, že potrebujete mať návštevnosť a sledovanosť kvôli prežitiu, ale robiť takýmto spôsobom je ani nie tak povrchné ako smutné. U mňa ste skončili. Bodka. A takýchto, takýchto vecí by som našiel samozrejme v tých komentároch dosť. Ja len teraz nerozumiem, ako k tomu ten poslucháč a podobný došli, že, že my ako keby sme už niečo uzavreli, povedali, že je to hrozné, nejdete do, do Chorvátska. Práve naopak. Tá téma znie ísť či neísť, je tam otázka a zavolal som si ľudí, aby sme sa o tom porozprávali. A keď už budete písať takéto komenty, tak si aspoň počkajte, nech tá relácia doznie, že sa dozviete, že či ísť alebo ísť a potom môžete takéto veci písať. Robo, e, pozeral si si ty tie komenty na Facebooku? Áno, áno, pozeral Ako to na teba, ako to na teba pôsobí? Pôsobilo to na mňa takým, hovorí sa tomu, zmiešané pocity. Z dôvodu akého? Že tam boli rôznorodé teda názory, niekto to pochopil na prvú šupu, niekto... Oh to využil e, na svoje mm, záujmy túlať sa po Slovensku, že je lepšie zostať teda doma, by som mm-hmm. povedal. A potom bola tretia skupina, čo to vôbec nepochopili a napísali takéto komenty, ak si teraz čítal. Hej, ale ja už neviem, ako to vieš urobiť tak, aby, aby každému hneď došlo. Asi sa to nedá a asi treba aj rátať s tým, že nie vždy sa to všetko pochopí, len ja ne... ne ja, ja mám jednu radu pre teba. A síce? Ja to vždy vo firme hovorím všetkým e, našim kolegom, že uh, vždy, keď odošlete e-mail alebo hoci čo postnete, prečítajte si to prosím vás po sebe ešte raz. Nielen kvôli gramatickým chybám, ale čo ste napísali. Lebo človek, keď rýchlo niečo napíše, v nejaké zlom, zlomku nejaký pár sekúnd alebo tak, tak e, môže mať sebe emócie a vypustí niečo také, za čo sa potom môže hambiť mm-hmm. neskôr. A toto je, že netreba sa až tak ponáhľať. nedávno som bol, minulý týždeň som bol v jednej východoeurópskej krajine, Bielorusko, a tam je také porekadlo, že najprv 7 krát meraj a potom 1 krát reš. Ja som povedal, že u nás je len 2 krát meraj a 1 krát no, reš. No ale toto platí samozrejme aj pre poslucháčov. Treba si naozaj poriadne prečítať, čo sa tam píša. Keď je tam naozaj otáznik, tak je to otázka. Ale, dobre, keď sme pri Facebooku, ostanem tam, lebo to, čo vlastne ty si, dnes som si ťa zavolal jednak kvôli tej situácii a chcem sa o nej porozprávať, že do akej miery teda dovolenkárom hrozí niečo alebo nehrozí. Ale ešte úvod relácie predsa chcem venovať inej záležitosti. A tak vážení poslucháči, v tejto chvíli tu sedí človek, ktorý nám slobodnému vysielaču poskytuje lacnejšie dovolenky. Keď sme mali asi týždeň alebo dva dozadu reláciu, kde sme toto vysvetľovali, tak nám napísal jeden poslucháč a povedal, dobre, toto je váš názor, ten sme si vypočuli, že teda akým spôsobom spolupracujete s touto cestovkou, ale že zavolajte majiteľa tej cestovky, alebo teda spolumajiteľa tej cestovky, nech nám to potvrdí, že či nás teda neklamete, či nás nezavádzate, že akým spôsobom táto spolupráca funguje. Takže ešte raz, v tejto chvíli, vážení poslucháči, tu máte spolumajiteľa cestovnej kancelárie, ktorá nám poskytuje e, pre vás zľavnené zájazdy a môžete sa ho aj napríklad v tejto relácii pýtať, že čo je teda pravdy na tom, čo sme my vám vždy hovorili, že žiadna reklama medzi nami nefunguje, ani žiadne bartrové veci, proste je to. Ja som vám povedal, je to dobrá vôľa jedného zo spolumajiteľov cestovnej kancelárie, ktorý tu teraz sedí u nás v štúdiu a povedal som, že to robí preto, lebo si nejakým spôsobom obľúbil slobodný vysielač. Robo, toto bol môj názor, toto som povedal poslucháčom, Teraz povedz, ako je to teda naozaj, či je to nejako <clears throat> inak, či tu funguje nejaká reklama medzi Jasne. slobodným vysielačom a tvojou cestovnou kanceláriou. Vysvetlíme to ľuďom, lebo iste si zachytil aj ty, že sa na Facebooku objavujú rôzne komenty poslucháčov, ktoré nejakým spôsobom poškodzujú meno aj vašej cestovnej kancelárii. Ja to vysvetlím veľmi rýchlo. No skús. Predstavte si, vážení poslucháči, že určite niektorí z vás podnikáte že a potrebujete si vytvoriť nejakú dôveru medzi ľuďmi a medzi inštitúciami a bla bla bla tak ďalej. Mm. A zrazu máte vo svojom ponukovom liste alebo na svojom aute alebo na svojej budove reklamu Slobodný vysielač. Tak pýtam sa vás, ktorý z vás by si to dal? Samozrejme nájdu sa aj nejakí, teda odvážlivci, ale e, či by vám to tak pomohlo. Takže toto je moja odpoveď. Len z tohto ľudského hľadiska nemôžeme hovoriť nič o reklame, lebo reklama ako slobodný vysielač by nám ako podnikateľskému subjektu, myslím si, veľmi nepomohla. Mm-hmm. Tak asi tak. No, Dobre. Hovorím úprimne, je to tak. Dobre, takže si vlastne potvrdil tie slova, ktoré som povedal. A ja my sme sa tomu samozrejme venovali dlhšie, širšie sme to celé vysvetľovali. Ak je niečo ľuďom nejasné, môžu sa opýtať počas tejto relácie. Nebudeme sa ďalej tejto téme venovať, ale samozrejme otázky aj k tejto téme. Na nie, nie, že by som mal niečo proti rádiu, rádio je skvelé, ale <laughs> bohužiaľ v ušiach niektorých inštitúcií znie veľmi i tak by som povedal nechceno. No, no hej, je to ten problém, samozrejme, my ho, my ho tiež nejakým spôsobom registrujeme, lenže nám to nevadí, lebo tí, čo nás kritizujú, tak veľa razy um, No, dobre, nechajme ich, tých, čo nás kritizujú, tak. A, skrátka, medzi nami, to môžeme jednoducho teraz povedať, nefunguje žiadny barter, žiadna reklama a tie dovolenky, ktoré sa u nás na stránke objavujú, sú tam skrátka preto, lebo nám si chcel a našim poslucháčom, taký, tak, poslucháčom takýmto spôsobom pomôcť. Je tak? Tak, tak. Tak, dobre. A poďme na tú tému dnešnú, ktorú tu máme avizovanú. A teraz, že hneď na úvod pre vás oboch taká jedna vec. Ešte poviem k tej reklame, ak, ešte, aby sme hrali čistú hru. Samozrejme, pretože takto nejak takýmto štýlom spolupracujeme, že je to obojstranne výhodná spolupráca. Samozrejme aj teda hlavné osobnosti z, zo Slobodného vysielača vyskúšali naše služby a hlavne ich vyskúšali preto, aby aby mohli tú našu ponuku vlastne preniesť ďalej, lebo neviem si predstaviť, že by Boris alebo Noro alebo Peter propagovali niečo, čomu neveria. Mm. Takže e, boli tam aj teda títo traja páni cez nás a myslím si, že sa im na to je dovolenke páči. Áno, ja som bol cez vás v Bulharsku a mne, mne tam bolo naozaj výborne. Ja sa nemôžem sťažovať, ak nerátam tie, tie nejaké zdravotné veci, ktoré tam nabehli, ale to už bola moja chyba, že som si nepribalil niečo, niečo vypálené so sebou. No, poďme na tú dnešnú tému. Keď tu sedíte dva ľudia z cestovnej kancelárie, tak by hneď mohol výjsť zo strany poslucháčov takýto celkom akože oprávnený apel smerom na vás, že no, to je jasné, keď tu sedia dvaja z cestovky, tak nič iné sa nedozvieme, len to, že je to v pohode cestovať, že nič nám nehrozí, lebo že však veď ste predsa z cestovky, tak a vádam si, nebudete sami robiť zle tým, že by ste nám povedali, že je to nebezpečné. Tak pre, obo, pre vás oboch, tak ani nie je otázka, skôr výzva. Tak povedzte pravdu, budete dnes hovoriť pravdu v tejto relácii? Určite. Dobre, pán pozniček Robo? U mňa to je trošku zložitejšie, lebo mne žena zvykne hovoriť, že z teba, pach, z teba pravda nepachne, takže... <laughs> takže no, ak ma počúva, tak pozdravujem. Dobre, uh, teraz sme, ak my ako bežní ľudia, ktorí tuto čítame nejaké správy, sledujeme dianie na portáloch, vidíme nejaké uh, televízne noviny, Videli sme teraz nedávno veľký útok v Tunisku, kde jeden blázon proste postrelal 30 ľudí na, na pláži. Predtým boli nejaké teroristické útoky v, Grécku, v Egypte. A proste teraz sa to nejako tak hemží tou streľbou v letoviskách. Tak keď sa takéto niečo deje, predpokladám, že vám, ľuďom z cestovnej kancelárie, vtedy nabiehajú vrázky na čelách. Je to pre vás nepríjemnosť veľká? tak e, pravdu povediac určite áno. Hej. My sme naozaj ľudia, ktorí sú ľudia v teréne, jednak aj navštevujú teda dané destinácie a jednak e, priamo pracujú s tými ľuďmi, ktorí majú záujem ísť do týchto krajín mm-hmm. a priamo odpovedáme aj týmto ľuďom, keď sa pýtajú mailom alebo telefonicky, lebo samozrejme po správach, ktoré takéto boli, ako napríklad v Tunise alebo v udalostiach, tak e, to sa spustí lavína mailov, lavína telefonátov, či presne s otázkou ísť či neísť. Mm-hmm. No a samozrejme, že, že nám to, samozrejme, že nám to spôsobuje vrázky na čele, ale my sa tým ľuďom snažíme to trošku tak objektívnejšie vysvetliť. My sme v podstate e, práve aj preto tu, e, že aby sme aj poslucháčom Slobodného vysielača vysvetlili. Hej. Či sa rozhodnú ísť alebo neísť, bude na nich. Mhm. Ja hovorím, e, že choďte. E, choďte sa pozrieť, ako to tam naozaj je. Ja nevrámím, aby sa šli pozrieť priamo na tie naj- e, miesta, ktoré sú priamo postihnuté e, takýmito e, nepríjemnými udalosťami. Ale napríklad aj ja narazím rovno aj na to, alebo spojím to práve s tou akciou, ktorú ponúkame pre e, poslucháčov Slobodného vysiača, že im dávame lepšie ceny, hej, mm-hmm. špeciálne, aby sa tam išli pozrieť. Čiže choďte, vravím, aj na základe toho, že máte lepšiu cenu a sami posúďte tú situáciu. A sami si urobíte aj obraz a pochopíte potom, čo je sila médií a mm-hmm. aká je realita. Uh, keď som sa tú otázku spýtal, tak ste obaja tak súhlasne pokrývali hlavou, že áno, že toto spôsobuje vrázky na čelách, je to problém. To znamená, že vy ste sa už takýmto problémom viackrát stretli počas vašej, e, vašej praxe? Že, lebo tak, vieš, chcem vedieť, že, že či je toto novinka, čo sa teraz spustilo, táto lavína tohto strachu a paniky a všetkého, alebo či to proste zažívate nejak pravidelnejšie a tieto takéto veci už boli aj v minulosti, len sme to nejako nezaregistrovali tak významne ako teraz. Ja, <laughs> A za, to, za seba môžem povedať, myslím, že aj za kolegu Peťa, že toto zažívame každý rok, lenže je to v nejakej inej forme. Ja už si myslím, že, že či tá príroda alebo to spoločenstvo nás nemajú radi, alebo nechcú, aby ľudia cestovali, ja to nechápem. Vždy sa niečo stane, každé leto. Raz to bol výbuch sopky, raz to bolo nejaké zemetrasenie, e, raz sú niekde požiare, raz e, sú záplavy, mm. raz je epidémia nejaká a vždy to takto pred letom vypukne a ľudia na to zabudnú. Aj ty, ak si hovoril teraz, e, že ľudia si už nepamätajú, keď bol napríklad na Islande výbuch tej sopky a všetky lety boli cez Atlantik pozastavené a ešte aj v Európe boli obmedzené lety. Už proste, už, už, už to je, lebo vedeli, že nič zvláštne sa vôbec nestalo. Mm. A v tomto prípade je to už tak, že tí teroristi sú asi všade, mne to tak prípada, nevyhneme sa im, asi chodia medzi nami a ufóni, mne to tak prípada úplne, že o nich nevieme. No a ja, ja mám taký smiešný príbeh, asi no príbeh, to je taká príhodička, že tri roky dozadu som sa stretol s mojim kamarátom, priateľom, ale zároveň aj obchodným, priateľ, obchodným partnerom z Indonézie, z ostrova Bali. A sluboval mi roky, že ma príde pozrieť a konečne prišiel do Bratislavy a priniesol aj manželku. Uh-huh pýtam sa ho, <laughs> že, že tak konečne sa ti to podarilo, že ako si to e, dosiahol. A on, že vieš čo, mňa sa nepýta, pýtajú sa moje ženy, a že prečo si nechcela prísť. Tak sa pýtam, prečo si nechcela prísť na Slovensko? No, ja som videla film Hostel. Ha, o Slovensku, a, jasné. No a ďalej už nemusím <laughs> asi. A takýchto príbehov je viac, napríklad Strelec z Dúbravky. A teraz e, tiež sa pýtali zahraniční turisti, môžeme k vám prísť, keď na ulici nejaký blázon strieľa ľudí. Je, takže k tomuto asi toľko, mm-hmm. že... Predstavte si, že vám býva rodina v Dúbravke. To už tam teraz ako nikdy nepôjdete za ňou, za tou rodinou, že tam strieľal pred pár rokmi e, hej. E, takýto blázon. Hej. Mm-hmm. Čiže to sa tak treba na to pozrieť. Napríklad aj, pozrite, akou obľúbenou destináciou v tomto kontexte je Egypt. Hej. A niekoľko rokov dozadu e, na Sinajskom polostrove, e, konkrétne v hoteli Hilton, bol tam spáchaný akože nejaký teroristický útok a trošku sa to ukludnilo a opäť tam klienti chodia, zabudnú mm-hmm. rýchlo. Hej. E, ja neviem, že je to správne, buď zabudnúť, alebo jednoducho, ale to, je, to prináša to život. Hej. Tak ako povedal Robo, že jednak sú to nejaké prírodné udalosti, rôzne epidémie a jednak teraz sa pasujeme trochu s týmto. Hej, no toto som, toto máte pravdu, že ľudia zabojujú, však e, boli teroristické útoky na Bali, no, pár rokov dozadu, tiež už tam dnes tam ako ľudia chodia bez som problémov. Tej, a ja som osobne bol v, tej, tej, v tom bare, kde tých 200 Austrálčanov hmm. som tam celú noc pre, pre toto prežil. <laughs> A, ale pravíte teda, že toto je niečo, čo zažívate bežne v lete, vždy niečo vyskočí a vždy príde nejaká panika. Dobre, ale je to teraz to, čo sa deje momentálne, je to niečím iné, je to možno vo väčšej miere ako doteraz, alebo klasika, proste letná klasika teraz prišla. Je to v niečom iné? Je to vážnejšie? No, eh, eh, Porovnajte si ponuky, špeciálne ponuky pre slobodný vysielač minulý rok a tento rok. Na konci sezóny, že či bolo viac minulý rok alebo tento rok. A dneska teraz dávame o chvíľku možno, že to zverejní vysielač zase nejaké ponuky no. do Turecka. Petro by som poslal, ak, ak počúva, tak by mal zverejniť, lebo ja to no, teraz no, reláciu Turecko neviem, je tiež teraz tým postihnutá, kraj, postihnutá krajina, i keď ten útok sa stal nejakých 800 kilometrov od letovisk, kde, chodia, kde chodí celý svet, 800 km, ak si viete predstaviť, to je napríklad jak e, z, z Banskej Bystrici predmeste Paríža. Uh-huh. Mhm. No, tak asi, asi taká vzdialenosť. A, no, no, keď som videl v správach, v správach e, prvý titulok, tak tam bolo napísané, že útok na stredisko mladých. Mm-hmm. Tak to je, prečo to dajú stredisko mladých? Každý, každému sa to asociuje s letoviskom, s dovolenkou a tak. Prečo nedajú v nejakom mestečku zapadnutom na turecko-sírskej hranice? A prečo nevysvetlia, že tých, tie decka, čo tam eh, im buchla tá bomba v tom ich klube, že, eh, že to boli kurdi a že to bola čistá provokácia, že išli do mesta Kobany, ktoré eh, pred nedávnom asi dva týždne dozadu oslobodila kurdská armáda od, hm, štát, od islamského štátu islamského štátu a bola jasná provokácia preto. Prečo nevysvetlia v Tunisku, prečo ten chlapík postrel len Britov, Francúzov a neviem koho tam ešte a pýtal sa na pláži, keď, keď mu volal, kto odpovedal, že I'm from Czech Republic alebo from Poland, tak im povedal, že chodte preč, ich odháňal. To, už, to, to B už tie správy nepovedia. A to sa teraz ale pýtaš? Máš na to odpoveď, alebo proste ju nepoznáš? Tú no ja si myslím, že si to odvážim sa tvrdiť, že e, aj tí teroristi sú ľudia a vyberajú si svoje obete. Nie, nie, nie, počkaj, teroristi, ja sa pýtam na to, že či máš odpoveď na tú otázku, keď sa pýtaš, že nevieš, prečo to médiá takto robia, že, že dajú takýto titulok, že, že nepovedia to B k tomu, tie doplňujúce informácie, že prečo to robia. Máš na to odpoveď? Mám na to odpoveď, ale k tej sa myslím dopracujeme aj nakoniec, eh, až nakoniec, keď teda skončíme, lebo všetko to vedie, <laughs> vedie ako taký lievik že kde, kde hľadať tú odpoveď, ale to je v širších súvislostiach. Dobre. A tak ale predsa len, keď sme teraz pri médiách, toto môžeš povedať, ty máš s nimi nejakú skúsenosť? Osobnú? Samozrejme, samozrejme. E, dva roky dozadu, keď sa stalo niečo v Turecku, v Istambule boli tie protesty, Áno. tak e, na druhej strane, my sme za, mali zaplatenú tretiu celú stranu v tom periodiku, celú stranu, čo nestojí málo peňazí, uh-huh. a na, na druhej strane vlastne takto, ak si otvoríte noviny, tak bolo, že, že v Turecku sú nepokoje, nejakého demonstranta zabili, necestujte do Turecka. Tak keď som sa ozval redaktorovi, aby mi dal šéf redaktora, tak my ho samozrejme nevedeli spojiť dva dni, tak som im napísal, že to je pre mňa kontraproduktívna záležitosť, platiť im niečo, kde na druhej strane. Tak dostal som potom asi po troch dňoch odpoveď, že, že ale vedia, oni musia pravdivo informovať, mm. že to je ich povinnosť, no, to novinárska dobre, etika, áno. A? a že však OK, ale treba informovať pravdivo a nie iba výcuc. No a potom sme sa rozhodli, že jednoducho prestávame, prestávame u nich e, inzerovať, robiť si reklamu, tak boli z toho prekvapení, že prečo, tak sme im to zase vysvetlili, nebol to len, boli to asi dvojo alebo trojo novín a sme im to vysvetlili, no ale mali sme nejaké zmluvy s nimi podpísané, tak no, snažíme sa tie zmluvy dodržiavať, tak sme potom, ale v inom časovom období sme tam ešte vyčerpali, ale teraz zás, a zás nás oslovili, teraz, jak sa stal tento, uh-huh. tento článok o tom Chorvátsku, o tej hrozbe pre Chorvátsko, zás nás oslovili, aby sme im dali odpoveď, tak som im dal, boli tam tri otázky, tak som im odpovedal na všetky otázky. Jedno periodikom, jeden bulvar uviedol z tej prvej otázky asi polovicu. Však povedz, menuj. Nech Nový čas, nie? No, nový čas ťa no. oslovil. No. A druhé no. periodikum, pravda, no, uviedlo, uviedlo aspoň prvý odstavec. No, ale pýtali sa ťa čo, že či je do Chorvátska bezpečné nebezpečné ísť? Áno, či to, to vnímame, ako, ako, e, ako tú správu vnímame. Uh-huh. My ako ju vnímame ako pracovníci cestovného ruchu. Uh-huh. Tak som tam napísal, že je to uh, je znôžka lží, ktoré nejaká agentúra, jedna pani povedala, poved, vymyslela a všetci ste to jak opice e, dávali na svoje stránky a strašili ľudí. Miesto toho, aby ste si zistili zdroj a keď si ten zdroj neviete zistiť, tak prečo tam nevycestujete? My koľkokrát ponúkame novinárom, um, keď, keď sa niečo deje, nech sa páči, odvezieme vás do letoviska, tam, kde sa niečo dialo. Ak minulý rok to bolo Bulharsko, keď tam na letisku uh, buchol ten autobus s Izraelcami, tak mm. hneď sme tam poslali dvoch ľudí z Markizy, nech to, nech to zmapujú a prišli a povedali, že úplne všetko v poriadku. No ale to je to, že oni preberajú preberajú neoverené správy, ale dôležité je, že pod tým Reuters alebo niečo iné napísané, čo považujú títo kvázi novinári, ja ich volám, Čes výnimka samozrejme, sú tam aj normálni ľudia, musím uznať. No a preberajú takéto neoverené správy. Mi to je jedno. Oni keď tam napíšu, že ja neviem, Kiska zjedol veľhada kráľovského, <laughs> tak oni to tam uverejnia. Mhm. No tak asi tak. No dobré, a ty si im teda odpovedal v takom širšom ano. Eh, hej, meradle a oni len niečo z toho vy, vytrhli nejakú a, jednu vec. A teda. dal som im na to ešte aj odpoveď. Mm. v nedelu, alebo v pondelok som im písal mail obidvom v jednej kopii, aby to čítali obidvaja, že, čo to, že za čo to považujem, toto uverejnenie mojej odpovedi. Tak eh, prvá, prvá odpoveď bola, že ja to, my to nazývame nejak inak. Ja som tam napísal cenzúra, mhm. a v druhej, druhej časti odpovedi <laughs> som napísal im, že že nech sa potom nedivia, že je takýto, vyvolávajú takýto zmetok v ľudských hlavách, keď e, uverejňujú neúplné odpovede a vytrhnuté z kontextu. Uh-huh. A každého tým pádom môžu zmanipulovať a môžu z každého človeka urobiť to, čo oni chcú. Len e, Robo má túto skúsenosť, alebo aj vy, pán Pozniček? Mm, ja mám trošku z iného súdku zase. Ja mm. som eh, pracoval kedysi priamo v destinácii. Mm-hmm. To bolo ešte v roku 2006 sa stal tento prípad a tiež to zrovna bolo, myslím, že toto isté periodikum ehm, Pracoval som ako eh, delegát pobytový, to znamená, že som mal na starosti klientov a jedného skorého rána mi zazvonil telefón z domu, rodičia mi volali, že čo sa tam deje na ostrove, bolo to konkrétne na Krete, že prečo, prečo sa neozývam, že máte tam obrovské zemetrasenia a tak ďalej, mm. že mhm. teraz to tu vybehlo správa ráno, toto, tak sa tu obvolávame, však vieme, že tam si. A ja vravím, prosím, sa ma zobudili a všetko je akože v kľude, hej. A ja sa potom tiež dočítam, išiel som na internet samozrejme a na slovenských správach bolo, že na ostrove Kréta v dovolenkovom raji, hej, Gréckom a tak ďalej, bolo silné zemetrasenie, ľudia sú v panike, cestujúci nevedia čo. My sme tam normálne mm. fungovali, nevedeli o tomto samozrejme ani klienti, ktorí tam boli na tom pobyte a potom, keď sme si začali tie správy e, zbierať a tak ďalej, tak to bolo severozápadne e, od e, daného ostrova v mori niekde podmorské zemetrasenie, hej, mm. ktoré sme my vôbec nepocítili, ktoré v podstate som sa dozvedel, že až niekde 100 km východne od nášho vlastne letoviska trošičku zahrkalo ostrovom, hej. Čiže uh, vidíte, ako fungujú hej, tie médiá. No, ja mám zase takúto inú skúsenosť. Pri médiách to je, je to dôležité, že tam musí byť niečo konfliktné, to vám povie aj šéf redaktor, no. že to musí byť niečo konfliktné. No, to a tak. jedna z tých troch odpovedí, tých prvotných, bola mm. moja, že keď už chcete písať o ľudskom nešťastí a konfliktoch, Prečo ne, nepošlete svojich redaktorov napríklad nie tak ďaleko na Ukrajinu? Čo nie je tak až ďaleko. Prečo tam nepobudnú zo pár dní a nepopíšu nejaké reportáži, jak tam, jak tam ľudia, tí teroristi, ako bojujú proti ukrajinskej armáde, jak tam ľudia trpia, teda, teda vojaci trpia ukrajinskí a ľudia sú všetci tam. Prečo nie je tu tam a nepíšu o tom ľudskom utrpení, o tom utrpení tých ukrajinských vojakov napríklad? Ja to nechápem, keď chcú písať o útr- ale vymýšľajú takéto, len aby ľudí strašili. A ja to nazývam poplašná správa. Nič, nič iné tomu nemôžem povedať, len že to je šírenie poplašných správ. Je, je leto, všetci mm. majú tému leta no zafixovanú. No <clears throat> Redaktorom sa to takisto páči. Viete si predstaviť, že by redaktor napísal <laughs> článok, že v Chorvátsku je dnes 24 stupňov more, hej, 29 stupňov vzduch, majú vynikajúce ryby, dovolenkári sú šťastní. Však by to nikto nečítal. Hej. Jednoducho nikoho by to ani nezaujímalo a povedal by, však toto vieme, dajte dačo hm. iné. No to tak predáva, toto. no, tak to treba povedať otvorene, že takéto Pozrite správy sa, predávajú. Čo spravil ten Facebook, hej, vy, vyčiernila sa mapka, ktorú ste len prebrali no. a pozrite sa, koľko sa za to, za to začali dotazovať. Keď ste tam dali dali obrázok nejakého Chorvátska len tak, no. nejakú mapku bez nejakého začiernenia a že tam budú dva teroristi, komenty. že to bude, ja neviem, nejaký islandský šat. No? Tak dva komenty a že o čom sa ideme baviť, zase o dovolenkách by tam a, bolo. a toto ľudia nevedia často, že ja neviem, takýmto periodikám, ako je spomínaný Nový čas a podobný bulvár, tým je úplne ukradnuté, či to bude pozitívna reklama alebo negatívna, či budú ľudia nadávať alebo ich budú chváliť, ide o to, aby sa to čítalo, aby bol virál takzvaný. Takže jednoducho, samozrejme, niečo sa preženie, pridá, ale hlavne ide o to šokovať, najlepšie niekde na titulke, roztrhané telo a teraz, a už sa to predáva, lebo samozrejme, a práve v dnešných dňoch, no lebo prečo? No lebo každý rozmýšľa o dovolenke a teraz je to vec, ktorú si zaručene ľudia prečítajú. A to prináša proste peniaze. No, takže tak nejak, ale keď hovoríš, Robo, o tom, že, že novinári preberú len tak proste z informáciu, ja som tu videl, že, že koluje ešte stále na internete mapka podľa tých hrozieb, aké sú veľké. Zachytil si ju niekde? Nový čas. Nový čas ju má, presne. A teraz tam má, že krajiny s nízkou hrozbou, miernou ano, hrozbou, krásne. vyššou hrozbou. Po, úplne, že tomu vysokou. autorovi by som dal Nobelovú cenu mieru. Ja, mňa by strašne zaujímalo, kde získal tie informácie a to ja, akože riziko. Je to tak vypadá, že zobudím sa ráno, poškrapkám sa pravou rukou na ľavom uchu, že čo dneska napíšem. Pozriem sa do atl plesu a idem rozmýšľať. A počkaj, možno vychádzal z nejakých e, štatistík, úmrtí, e, kriminality a niečo podobného. Jasne, jasne, jasne. <laughs> Čo? Či jasne, nie? však mali angličtinu na škole, tak hádam sa dopatral nejakých anglických alebo šp- francúzských, to by už musel vedieť po francúzsky. No lebo takže... podľa tejto mapky Chorvátsko je teda v tej kolónke vyššej hrozby. áno. Tam je proste vyššia hrozba. Jediné ako taká mierna je tam Bulharsko, hore niečo pri Veľkej Británii, Fínsko, Norsko a inak ešte Portugalsko, inak nič moc, tam potom je to všetko s vyššou hrozbou až veľmi vysokou. A, takže neviem, takže tvrdíš, že toto nebude veľmi nejaké... Treba, treba zostať doma a potichučky pre, prežiť leto v izbe zatvorené. Pozerať seriály, Dobre. opakovanie. Dobre, ale zase na druhej strane vy musíte chápať to, že ľudia sa boja, a teraz keď, e, ja, bo to je, zase to je pravda, že v Tunisku chlap postrelal 38 ľudí či koľko, a teraz predstava, vieš, že že ako tam treba chápať aj to, že tí ľudia sa proste boja teraz a, a prežiť dovolenku, ja neviem, v paranoidnej predstave, že a po každom Fú. pozerať, že kto ide a čo ide. K tomu mám čerstvú správu. A síce? Daj. Včera prišla jedna, e, teda zástupca rodiny, manželka s manželom k nám. Pani sa dokonca rozplakala, mali cestovať o dva týždne do Turecka, že ona nejde, lebo v ten deň, ak si to kúpila, tak večer v správach bolo, že čo sa stalo na turecko-sírskych hraniciach. A, a robila tam takéto, takéto, no, bolo to tragikomické, musím povedať, lebo však e, vysvetlovali to kolegyne, že proste ako to je, nie, nie, nie, nie, nie, tak potom sa dostala až ku mne, teda, mm. že aby som ja rozrešil situáciu a pýtam sa, a prečo sa tak strašne bojíte, vysvetlite mi to. Tak začali samozrejme s týmto Tuniskom a tak, tak som jej to vysvetlil, ako to bolo a tak a hovorím, v Turecku sú na to bezpečnostné zložky riadne vytvorené, lebo to je ich jeden, jeden z ich hlavných príjmov, cestovný ruch. V Turecku investovali do toho neskutočné miliardy eur do výstavby hotelov a tých letovisk a boli by hlúpi, keby si to nechali zničiť práve teraz v lete, keď najviac zarábajú, keď z toho platia hotelieri neskutočné dane mm-hmm. a proste to je nesk- neskutočný inkam pre nich, ako pre tureckú vládu, aj pre ľudí, aj pre každého. Takže oni si na to vedia dať pozor a jeho odpoveď bola z manžela, ale že čo vy viete, však nás, my sme cestovali autom a prešli sme z letoviska do letoviska, nikto nás nekontroloval. Tam sa môže hoci kto dostať tak už na to som nemal odpoveď, tak mi hovorím, že viete, všade je nebezpečie, tak ja neviem. Chcete ísť do Grécka, na Kretu, čo keď vás tam utečenci náhodou zo, zožerú, že viete, lebo sú tam strašne hladní. No k utečencom pôjdeme tiež, ale no a, no a ona, ona, že chvíľke asi slabosti mi povedala, že, že radšej pôjdem tam. <laughs> že to je pre menšie riziko. A ja hovorím, tak dobre, tak, tak keď chcete zmeniť dovolenku, lebo sú samozrejme v cestovných kancelárach sú prísne storno podmienky, je to už dva týždne, takže už ťažko by sme zohnali náhradu, na, možno, že cez slobodný vysielač za štvrtinovú alebo petinovú cenu. Mm. No, takže proste tam už sme sa nemali kde hýbať. Tak som jej ponúkol to, čo viem, že tiež sa ľudia obávajú. Tak e, dneska to mala prísť pani, teda povedať, či sa rozhodne či zostane v Turecku alebo pôjde na Kretu, ale no, to už necháme na ňu. Mm. Jano píše mail, že no, páni, povedzme si úprimne, síce sa napríklad Tunisko teraz snaží robiť všetko preto, lebo naráža na to, čo si hovorilo o Turecku, že je to tam chránené. Síce sa Tunisko teraz snaží robiť všetko preto, aby dovolenkárov upokojilo, ale podľa mňa, keď bude chcieť niekto robiť niečo zlé, tak mu v tom nedokáže zabrániť ani 10 tisíc policajtov na pláži. Asi tak. To, to je pravda, k tomu niečo dodať, ale to je všade. To je všade. To je všade. Však chodia, Slováci teraz majú obľúbené chodiť na ryby do Norska, a pamätáte si, Breivik tam mladých vystrieľal, ale zase za iným účelom, hej, ale naši si to zase stiahnu za seba, hmm. čo keď by na tom ostroje slovil nejaký Slovák. To je, to, to je všade, tá hrozba je akože naozaj všade, ale podľa toho sa nemôžeme riadiť. Hej. Jasné, že e, zase to rezonuje práve teraz, lebo sú tie dovolenky, a stalo sa to. Ja mhm. neposielam žiadnych klientov do ohrozených oblastí, ani e, verte, aj poslucháči myslím, že veria, že žiadna cestovná kancelária nemá záujem poslať klienta do nejakej naozaj ohrozenej oblasti. No by sme išli sami proti no dobré, keď hovoríte to... o naozaj ohrozenej oblasti, to hovoríte o akých krajinách teraz? O naozaj ohrozenej To bolo oblasti. tak, ako povedané, že keby napríklad bola nejak, keby sme mali ponuke Sýriu, si mhm. vymyslím, mm. že by sme robili okruhy Sýriou a že by sme teraz tam posielali ľudí. Hej, to bol mm. taký, to bol príklad. Tak to, mhm. ne, e, sa, robia sa poznávačky, stalo sa, na, stalo sa nám v histórii, že sme možno dvakrát, že sme zrušili v strede sezóny destináciu. Egypt to raz bol. Áno. Kvôli týmto veciam? áno, áno, dále? keď bol v Šarmelšejku vtedy ten útok. Áno, Mhm. Ok, takže vtedy sme museli zrušiť. Jako, nie, že museli, chceli sme, lebo o, o, ja, ja si vždy kladiem otázku, po, Robo, poslal by si tam svoju rodinu? A vtedy v tom momente som povedal, že nie. No. Je tak, podľa tohto sa hej zariadi, že keď by no si no, ty tak tam samozrejme, išiel, tak rozmýšľam očami a hlavou mojej manželky alebo mojej mamy. Mhm. Dobre, a teraz, teraz je taký nejaký kandidát podobný? Nejaká krajina, kde momentálne posielate ešte ľudí, ale už to tak cítite, že možno by sme to zrušili radšej, či momentálne nie? <laughs> tak to by sme museli robiť v nejakých tajných službách, aby nie, sme vedeli tak... skôr. Nie, ja ale... poviem, ja poviem. No. Mysleli sme, že možno, že Egypt by sme zrušili, ale mm-hmm. zasa začal predávať, už to prešlo. Tiež pr- prvý titulok bol v novinách e, eh, e, eh, dovolenkovej destinácii v Egypte vybuchla bomba pred talianským ambasádou v Káhire. No tá Káhira je od, od Hurgady okolo 700 kilometrov. No. Tak takto to, taký, takýto je titulok dovolenkovej destinácii. Uh-huh. Mhm. No, tak, tak už sme mali na mále, jeden, jeden, jeden turnus sme nevypredali, to je pravda, tam sme mali straty ekonomické, no ale teraz som pozeral, ďalší turnus je vypredaný. No, Zuzanka, otázka, že ktorej oblasti sa teraz vaši dovolenkári najviac boja? Iba takáto krátka otázka, teraz neviem, ako to mám chápať, že, že, že neviem, že možno, že kde je teraz, na, že, ja neviem, deje sa niečo také, že sa vám odhlasujú z tých zájazdov, že proste rušia dovolenky, deje sa také niečo momentálne? Viete čo, my sme v podstate pre sezónu 2015 nemali v ponuke napríklad Tunis, hej, čiže nás to priamo akože mm-hmm. ekonomicky nepostihlo ani našich teda klientov, ktorí e, s nami cestujú, ale momentálne nie, hej, samozrejme každý sa príde opýtať tú otázku. Áno, myslíte, že je Turecko bezpečné, myslíte, že e, v Grécku nebudú tí utečenci, ktorým sa dostaneme skôr, ale nie je tam nejaké, nejaká taká iba tá jedna, to. tá jedna rodina, čo som teraz spomínal. Uh-huh. Že, a možno, že nakoniec zostanú aj pri tom Turecku. Ja neviem, mali sa sami rozhodnúť. Nechal som to na ich slobodnú vôľu. Viete čo, e, klienti, keď prídu napríklad do kancelárie nainfikovaní takýmito správami, tak keď e, im trochu venujete času, naozaj budete sa im to snažiť vysvetliť, tak e, není problém. Hej. My máme správne, vyhadzujeme na web alebo na Facebook aj také správy od našich delegátov alebo animátorov, ktorí sú proste da, v danej destinácii a posielajú také tie live správy. Čiže používame to aj na ukludenie toho turistu, že naozaj v tých dovolenkových destináciách že si ľudia užívajú naozaj tie dovolenky teraz práve v tomto období. <clears throat> Hey, čiže nič také sa nedieje momentálne, že by vám nejak húfne ľudia nie, nie, to nie, pod vplyvom týchto aktuálnych udalostí a správ, že nejak sa húfne e, obávajú a odhlasujú z dovolenie. Úfne sú nakazení informáciou, dobre, nie nakazení, e, vnímajú tie informácie, hej, citlivejšie, ako keby mhm. bol e, Marec, kedy Slováci necestujú, ale húfne odhlášky určite nie. Mm-hmm. A je taká nejaká krajina, ktorú, ktorú, ktorej sa oni tak, lebo to sa pýtala Zuzana, že mm-hmm. či taká krajina, ktorej sa možno, a vy tam robíte dovolenky, a ktoré sa ľudia najviac obávajú, že tam sú takí najopatrnejší, ja neviem, Turecko napríklad je takou mm. krajinou? Mm. To je, jeden sa bojí hladného Gréka, druhý sa bojí muslimského tureckého teroristu, tre, e, tretí sa bojí zemetrasenia na Krete. To je, to sa, rôzne, hej? Rôzne. Dobre, čo tých ľudí čaká, keď tam prídu? Teraz, lebo keď napríklad niekto ide do Tuniska, teraz vieme, že v Tunisku je, ja neviem, a, mm, povedalo Tunisko, že povolá koľko, koľko záloh tam vojenských, proste tisíce policajtov, vojakov, neviem, veľa. Teraz, čo tých ľudí tam čaká? Prídu tam, na tú dovolenku, na tú pláž a čo tam majú ozbrojené stráže so samopalmi, lebo Pýtam sa to preto, lebo toto asi nie je veľmi ideálna dovolenka, keď tam proste prídete a strážia vás tam jak nejaké zvieratko v zoologickej záhrade, tak preto sa pýtam, že čo tam tých ľudí čaká teraz v súvislosti s týmito aktivitami teroristov. Je to tam teraz také sťaby bojová zóna trošku v týchto krajinách? O tu, Máte odtiaľ, odtiaľ o, o, informácie? Tunisku, o Tunisku nemáme až také správy, ale napríklad o Egypte, tam má každý svoj hotel SBS-karov, ktorí majú pištole, neviem, či sú to e, vzduchové pištole alebo jaké, ale majú ich, ale to tam je roky, ale kto viac cestuje, tak e, vie, že keď ide smerom do tých južných a východných krajín, všetky hotely majú ozbrojené sbs e- lebo Európania sa proste si to vyžadujú a oni zároveň sa boja, čo, aby len škrabanec nedostal Európan od miestného, lebo ak sa toto stane, hneď to nafúknú média a ten, tá destinácia je tým pádom vybavená. Takže oni si na toto sakramensky bacha dávajú. Sakramensky bacha. Mhm. Mhm. Oni to tam samozrejme tiež nechcú, však ako Robo vral predtým, oni z toho žijú. Pre nich je tiež sezóna sezónou a jednoducho chcú si zarobiť aj z toho ekonomického hľadiska a proste žiadny zlý obraz o svojej krajine nechcú. Preto určite sú posilnené bezpečnostné zložky, či už v Tunise, možno aj v Egypte samozrejme. Ale od pradávna vieme však ľudia, ktorí cestujú do Egypta, aj určite poslucháči z slobodného vysielača, ktorí boli v Egypte, vedia, že ak sa človek z Hurgary išiel pozrieť napríklad do Káhiry, tak sa chodievalo v konvojoch, v autobusoch, kde bol vlastne vždy ozbrojený vlastne príslušník nejakej buď tajnej služby alebo policie a išlo aj niekedy, keď bol záujem o ten výlet sezóne aj 70 autobusov pokope, medzi tým mm. boli policajné auto auta, ale nikto sa nebal, lebo vedel, že áno, takto je to zabezpečené. E, zastalo sa na špeciálnych e, benzínových pumpách, kde ľudia využili toalety a pokračovala sa, hej. Čiže oni sa snažili pre toho európskeho turistu, alebo aj turistu, ja neviem, z Ruska, z hocikade, zabezpečiť najväčšiu mm. bezpečnosť. Jasné. Čiže m, po takýchto udalostiach sa snažia samozrejme to posilniť. Čiže nám to, to bude tam vidieť ten dovolenkár, ktorý príde do Tuniska, že tam bude zrejme tých ozbrojencov viacej, ktorých bude nejakým spôsobom Určite. teraz chrániť, hej? No, ja, ale neviem si predstaviť, že sedí na nejakej plavčičke stoličke a drží kalašníkov v ruke. To to, sú, no, to sú ľudia to, schovaní pod palmami. to robia citlivo. Citlivo, aby no, si to, to ľudia... som práve chcel, že no. či toto vieš tam nie, nie, nie Presne nie, nie, tak. To, presne to, ten obraz, to si pekne popísal. Áno, To som sa, vedel, že som, miesto, vedel som, že na to nie, že večerajú a patroluje niekto v reštaurácii pri večeri. To, je úplne pekný obrázok toho, toho miesto plavčíka, tam chlap so samopalom, no to je o ničom dovolenka, mm. vieš. A tam už potom paranoidne pozerá, že či ten je naozaj ochrankár, či to nie je terorista. Hej? Tak takéto sa nič nedieje. Tam v tých krajinách. Určite, Čiže ak aj chránia a je ich viacej, tak nejak tak akože to robia tak, že aby ich nebolo vidno, hej? Určite v priestoroch letísk sa zdržuje viac tých bezpečnostných zložiek a takýchto frekventovaných miest, ale zase oni nebudú rušiť toho dovolenkára, keď oni si bude užívať. Oni no. sú oblečení, no. proste človek ani nevie. Uh, otázka od Mareka, nie ani tak k tomu, čo teraz rozprávame, ale pýta sa, že či poskytujete zľavu aj na Chorvátsko pre poslucháčov Slobodného vysielača. Keď nám niečo zostane, tak samozrejme. Ale aby som ešte vysvetlil tomuto poslucháčovi my ponúkame slobodnému vysielaču tzv to sa nedá ani povedať ultra, niečo extra ultra, to znamená pár hodín pre odletom fakt za zlomkovú cenu. Takže keď nám zostane Chorvátsko, tak bude aj Chorvátsko, ale Chorvátsko sa väčšinou teraz vypredáva. I napriek tomu, že hrozí tam, hrozia tam džihadisti. A čo, <laughs> a čo to znamená, že keď nám ostane? To je čo, že niekto sa vám na poslednú chvíľu odhlási, alebo no. máte ešte nejaké voľné miesta? Jak to funguje? Toto je taká vďačná téma, ktorú možno, že by aj Peter mohol vysvetliť, e, že my nakupujeme dopredu veci mm-hmm. a mhm. potom, keď ľudia vidia last minute, tak si myslia, že to sú reálne ceny a myslia si, že koľko tie cestovky strašne zarábajú, lenže my to dopredu nakupujeme a preto to, to Peter... Takto v jednoduchosti uh, budem to na jednom lietadle robiť, hej. No, skúsme Máme to nejako prakticky, lebo to som nepochopil. A veľ, veľmi, veľmi jednoducho. No. E, my už teraz rozmýšľame nad sezónou 2016 my už v tomto období behom mesiaca dvoch, a niektoré sme už aj podpísali zmluvy uh, uh, na sezónu 2016, podpíšeme určitý počet izieb, mm-hmm. určité počet, určitý počet sedadiel v lietadle, za ktoré začneme dopredu platiť my. Aha. Ešte neodletel ani jeden klient, Aha, neodrekreoval sa ani jeden klient z, z vás, všetky cestovky to tak robia. A my už za vás dopredu platíme tie peniaze. Aha. Keď nastupuje klient na dovolenku, napríklad vymýšľam si 1. júna, tak uh, on už má tú svoju dovolenku od nás zaplatenú. Uh, takto. No sa musí uh, ešte s vami vyrovnať. Samozrejme, musí sa s vami vyrovnať, ale Hej. my už máme tú izbu dávno zakúpenú. Hej, rozumiem. Dobre? Uh, a my platíme tzv. zálohové platby do tých hotelov. Čiže my ideme do toho rizika v cestovnej kancelárii, že platíme dopredu tie izby. A ten uh, počet izieb je určitý na daný týždeň. Vymýšľam si. Na jeden týždeň budem také ľahké čísla. Na jeden týždeň vymýšľam si 100 izieb v nejakej mm-hmm. destinácii. Dobre? A keď my vlastne z tých izieb predáme 95, uh-huh. klientom, tak nám 5 ostane. Ktoré ste si to už nie sú, zaplatili? Ktoré sme už dopredu zaplatili. Čiže oni sú už zaplatené a my teraz vlastne a my ich nemusíme vôbec dať. Tak začínajú Jasne, na nich môžem. Aha. Last minity, ultra last minity. To nie sú ani horšie izby, ani horšie hotely. My nevieme, v ktorom hoteli napríklad ostane tá izba voľná. Hej. Mm-hmm. Čiže je to e, rovnako kvalitná izba, ale uh, je za inú cenu vyhodenú. Ale závisí na nás, či my to pustíme do eteru, či znesieme tú ekonomickú stratu, hej? lebo my nechceme takisto predávať pod cenu. No jasné. A za to len z roboho dobrého srdca alebo z uváženia sa rozhodol, že keďže má rád toto rádio, no nie, no venuje, no, venuje, robíme, nie? Lebo, aj ro, áno, robíte program, robí, venuje vlastne tieto už pre nás ekonomicky nevýhodné záležitosti. Ale ja som, poča- ja, ja som čakal, že teraz to budú maily, poslucháči naštvaní, furt nám to trepávajú hlavu, keď si tu a môžu sa ťa teraz pýtať, ešte teraz nebude nikto. A jak náhle tam ja sa vyhodím za zdaku... Zavčasu ešte sú možno v práci. Môže byť, hej, že ešte, ešte nepočúvajú. Ja by som to ešte tak zjednodušil, toto, čo hovoril mm-hmm. Peter, že predstavte si, že ste mesiar a máte e, deň pred koncom záručnej doby mesa. Tak čo s ním urobíte? Tak ho zlávnite, alebo sa vám pokazí. Hej, teraz už a, to, tomu A to je presne to isté u nás, takže niekedy ideme proti sebe, keď to dávame proti tak, za takéto smiešne ceny, lebo potom ľudia si myslia, ano. že to sú reálne ceny a koľko my z toho máme a neviem čo, ale vôbec si... Mm. No, Ej, hovorím, nie všetci, ale rozumiem, nie, všetci jasné. nie všetci. Dobre, ale poďme späť teraz k tej vážnej téme, ktorú tu riešime, že či ísť alebo neísť, či sú migranti veľká hrozba, e, migranti, či sú teroristi veľká hrozba. K imigrantu pôjdeme samozrejme tiež, ale e, keď by sme sa teraz tak pozreli na najčastejšie destinácie, kam Slováci chodia, ktoré krajiny teraz tak akože výťazia v tom rebríčku, lebo chcem to porovnať, nech sa Robo hnevá, mne to je jedno, ja si vyťahnem tú tabuľku z nového času ja si to porovnám, že aká tam je hrozba. Tak jak to teraz vyzerá s, tým, s, tabu, s, tým, s tými rebríčkami naj, naj, navštevovaných krajín, naj, pokiaľ ide o Slovákov? Ďaleko naj, naj, najobľúbenejším je Turecko. Turecko. To je velikánsky, obrovský hit posledných rokov. No tak tam je vysoká hrozba, tam je veľmi vysoká hrozba, to je dokonca ten najvyšší stupeň no, ohrozenia. To sa bavíme o leteckých zájazdoch, hej? Aha. O autobusovej doprave alebo individuálnej doprave. Samozrejme, Slováci chodia do, na Slovenské more, čiže do Chorvátska. Do Chorvátska, to je uh-huh. vyššia hrozba, to je zase nič moc, to je zase zlé. <laughs> Do po, po Počkej, takej... že mi poviete Fínsko, tak tam môžem oznámiť, že tam je úplne že mierna hrozba. Abo keby povedali také, že do Ruska, tak tam je nízka hrozba. Tam nechodia? No, vidíte. Veď rozmýšľame. To je ďalší plán. To je plán, áno. aj plán, čo plán? Nerozumiem. To mi vysvetli. Ja nerozumiem týmto konšpiráciám. No, keď nás teda novinári upozornili, kde je teda nízka hrozba, tak ideme do tých krajín podnikať. Ja, aha, že takto, že by ste to presmerovali áno, teraz? Áno, to je vlastne na ich poput. Takže... Ja možno o rok, o dva bude veľké prekvapenie, mm-hmm. že ľudia môžu ísť aj k inému moru ako sú zvyknutí. Takže, takže letecky Turecko jednoznačne vyhráva medzi Slovákmi a autobusmi Chorvátsko. Áno. A potom aké ďalšie krajiny sú, čo tam potom? Posledným hitom sa stalo v posledných dvoch sezónach, teda sa stala Sardinia, tá sa stala veľmi obľúbenou, kde sa narastá, ale nesmiem zabudnúť samozrejme aj na grécké ostrovy. Viete, oni sa po tej <laughs> takej, ja nemôžem povedať, že Grécko, v Grécku je zažehnaná kríza alebo tak, ale toto nie je téma, ktorú chceme rozoberať, ale no, keď sa trošičku to, dobre, tak keď sa trošičku to Grécko začalo zviechať pred tými tromi, štyrmi rokmi, e, tak ľudia začali naspäť cestovať. Hej. Bol tam veľký prepad, keď začala tá grécka kríza. Tam sa stala, stalo Grécko takou nežiaducou destináciou, ale v posledných tých dvoch, troch sezónach opäť ľudia začínajú cestovať aj do Grécka. Mm-hmm. No. Či je to už letecký alebo aj autobusovou dopravou. Ale Peter ešte zabudol na najobľúbenejšiu destináciu Slovákov, a to je Bulharsko. No, to no a Bulharsko, to dobre, že hovoríš, to je nízka hrozba. No. Takže ja som ale... dobre urobil, že som tam bol, to je nízka hrozba. Pokiaľ ide o terorizmus, ak už sa teda bavíme o nejakých žalúdočných Ale ty si, tam, ty si tam bol akurát v tom období, keď tam ten autobus na letisku vybuchol. Nie, nie, nie, nie, ja som tam bol asi rok potom až. Potom až. Potom, ako v tom Burha, Burgase buchol. Takže tá, Bulharsko je nízka hrozba, takisto ak by ste si to chceli nameriť do Norska, do Fínska, tak to tiež. A, a vrajme ešte po Portugalsko ostatné. Mm. Je To a u nás je to ako na tej tabulke, to neviem, teraz to nepamätám. Kde? Sme Slovensko. Na Slovensku, ako je to? No Slovensko je úplne nízka hrozba. Tak... Že to je <laughs> dobré ostať na Slovensku, prípadne do Čiech môžete ísť, hore do Polska. Tam mali by sme potvárať všetky priehrady. No, Maďarsko, Baltické more. Maďarsko, pozor, tam už je mierna hrozba, dokonca aj v Rakúsku už je mierna mm-hmm. hrozba, Rumunsko takisto mierna hrozba ale u nás je to úplne ideálne, takže doma treba no, ostať. No, mne sa, presne, mne sa zdá, že nás chce niekto pone- nechať doma. No veď, ale dobre, tak ja zase na druhej strane treba aj domáci cestovný ruch podporovať, nie, chlapci? U- určite. No. Určite, Čo? s, tým, s tým súhlasím. No. Len to je téma na ďalšie 4 hodiny slovenský cestovný ruch. To si tak, tiež niekedy môžeme teda. dať. No, to... Uh, tuto je otázka, že, že do akej miery poškodí uh, no to teraz neviem rozluštiť, že do akej miery poškodili teroristické útoky samotné krajiny, kde sa stáli, No, predpokladám, že také Tunisko je z toho strašne nešťastné, čo sa mu tam stalo. To sú krajiny, ktoré viac menej asi iba z toho cestovného ruchu nejak najviac príjmov majú? Každá takáto podobná, podobná udalosť poškodí tú krajinu, hej. mm Uh, ale napríklad z nášho pohľadu, z toho slovenského pohľadu, e, vtedajšie teroristické útoky napríklad v Egypte znížili ceny dovoleniek a dostalo sa tam viac Slovákov ako kedysi, keď to bola ešte obrovská exotika uh, Egypt. To je zase taký ten druhý faktor, na mm-hmm. ktorý možno ten Slovak nemyslí. Ale nevrajím, že to je dobré. Ja ani to neobhajujem nejakú takúto hey, ale udalosť. ale že potom... keď je aj A nejaké sa stane, tak aj B vznikne. Mm-hmm. Hej? Čiže teraz môže byť, že napríklad... Že Posilnili sa zložky e, bezpečnostné, hotely zaviedli SBSky, e, dekčné oblúky, väčšiu ostražitosť a zlacnili dovolenky. Hej, tak... Čiže teraz to napríklad, že v Tunisku sa môže ľahko stať. M- môže hej, sa to že stať, nakoniec... že dovolenky zlacní možno na budúci rok. Uh-huh. Čiže ten efekt aby ľudí... prilákali ľudí. Hej, ale to nevrajím, že ten terorista, ktorý to robil, to mal v úmysle, ale že vo veľa krajinách to takto No toto nadvezuje. oni nemali v úmysle, ja pokiaľ som čítal e, o tých teroristoch, že, že čo je ich cieľom, že jednoducho oni naozaj chcú zničiť tá, akoby tú uh-huh. ekonomiku krajiny, lebo vedia veľmi dobre, že keď vyplašia tých, eh, tých dovolenkárov, tak tam proste prestanú chodiť. Poškodí to investorov. Investorov. Investori. Predstavte si, to je taký hotel, to je naviazané na to, že tam niekto vozí strávu. teraz zase eh, niekto tú stravu vyrába, alebo teda produkty, čiže to je tak naviazané všetko na seba, že to je neuveriteľné. Zamestnanci, autobusy, ktoré robia transfery, letecké spoločnosti, to je jedno s druhým. Ten turizmus to je obrovský stavebné kolos. Firmy. Obrovský kolos, presne stavebné firmy na stavu nových hotelov alebo mhm. zariadení mm. rekreačných. To je obrovský kolos. Človek nemôže vidieť mhm. len hotel zomrel a že sa nám niečo stalo. To, je, to súvisí s ďalšími mnohými ľuďmi, ktorí v tej krajine pracujú. <laughs> E, a pokiaľ sa podarí takýmto spôsobom zasiať strach, tak e, toto všetko samozrejme padne, ľudia prestanú chodiť a tak som kde si čítal, že práve to je ten cieľ týchto teroristov, proste poškodiť ekonomiku krajiny, lebo keď sa ľuďom žije ťažko, potom sú náchylnejší dať sa naverbovať do rôznych týchto militantných zoskupení. otázka stojí, kto sú tí teroristi toto chceš riešiť, ale to potom musíme potiahnuť túto reláciu ďalej. Ja by som navrhoval prestávku. Dáme si, dáme si <laughs> prestávku. Som sa ešte pozrieť, či tu nemáme nejaký mail, ale momentálne nemáme. Ani telefonáty nemáme. Dobre, dáme si prestávku. Asi si zahráme tak nejak dovolenkovo, čo nám tuto Peter navyberal. Tak si dáme takú chronickú známu, ale nevadí, nech. dwa bary chcem, či chcem, vraj už nikdy nezabudnem. Slobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu. się ponad co Tak, príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči. Posunuli sme sa ďalej v našej relácii v prvej línii, v rámci ktorej dnes sa bavíme na tému ísť, neísť. Hovorím opäť, je to otázka, nie je to oznamovacia <laughs> veta, je to otázka ísť či neísť. A chceme touto reláciou teda reagovať na tie aktuálne e, vyhecované emócie, ktoré tu momentálne v prípade dovoleniek jednoducho lietajú vo vzduší, pretože mnohé médiá dnes prinášajú naozaj katastrofické články o tom a robia príspevky o tom, aké je to tu všetko veľmi nebezpečné a mali by ste veľmi dobre zvážiť, kam sa a či vôbec sa teda na dovolenku vyberiete. Či je táto hrozba naozaj reálna, alebo ide len o vykonštruovanú záležitosť. O tomto sa dnes bavím s dvoma pánmi. Prvým z nich je Robo Žember, spolumajiteľ e, cestovnej kancelárie Hechter a spolu s ním tu sedí aj Peter Pozníček, manažer spomínanej cestovnej kancelárie. Máme tu niekoľko mailov, ktoré nám prišli cez pesničku, tak poďme na ne. A Regana poznáte, chlapci? Musíme sa priznať, bohužiaľ, aj keď je to imperialistický <laughs> i tento, nechcem povedať, čo poznáme. Lebo dal, že e, podpísal sa Regan a dal do zátvorky známy tých dvoch hostí. Dobre, takže už vieme. A teraz taká vec, že kde tí dvaja prišli k tak dokonalým mikrofonickým hlasom? Keby som bol moderátor, tak sa cítim ohrozený. Tri bodky. No, tak ja mu na toto veľmi rýchlo odpoviem, keď sme ako študenti E, na Horskom parku z nudy sa zapísali do Jereška, čo bolo internetné rozhlasové štúdio, tak jeho si vybrali, Reagana ako moderátora a mňa ako zvukára. Takže asi tak. <laughs> No vidíš, tak toto je taká provokácia z jeho strany. Poďme na ďalšiu otázku od Rastislava. Zdravím Boris aj hostí, mám dve otázky. Prvá, či po tých scary info, mm, čo sa, e, či sa zvýši záujem o domáce dovolenky, alebo sa to viac prejaví v zmene destinácií, keďže ľudia chcú ísť k moru tak či tak. Takže najskôr na túto otázku poďme odpovedať. Čo myslíte, ako to teda dopadne? Zvýši sa dopyt po, domáco, po domácich dovolenkách, alebo sa naopak presmeruje záujem ľudí v rámci zahraničia na iné destinácie? Ja začnem a Peter dokončí. Mám ďalšia spolužiaka z výšky, nás veľa chalanov tam nebolo na tej škole, chvála Bohu. A ten vždy, keď mu dávam takéto otázky, tak mi hovorí, Robo, vidíš mi tu v kancelárii niekde kryštálovú gulu. No ale chvála Bohu, som, naposledy, keď som bol u neho, tak už mal kryštálovú gulu na stole, takže každému odpovedal s radosťou. Takže, a pe- Peťo môže pokračovať. Počkaj, ale to nie je úplne, že veštenie z gule, lebo vy už ste v minulosti takéto veci zažili, takže nejaký trend by sa tam dal podľa mňa z minulých období vybadať, že čo sa deje v takýchto súvislostiach. Stále sa to mení. Každý je to iné. Vždy je to iné. Nie, nie, ani jedna jediná sezóna nebola identická. A nechápeme to, rozmýšľame nad to o teóriou ekonomie, že jak to on vymýšľal všelijaké tie, tie výkyvy a toto, ale v našom fachu, aspoň v našom fachu, každá jedna letná sezóna je iná. Hm. Ale keby sme sa mali na to nejak akože racionálne pozrieť z toho cestovkárskeho hľadiska možno, že čo by nás možno prvé napádalo, tak uh, aká klientela uh, napríklad cestovala do Tunisu. Hej, boli to ľudia, ktorí možno obľúbovali rezorty, široké piesočnaté pláže teplo a takisto all-inclusive služby. Čiže tá klientela pravdepodobne, ja neviem, že určite nie, ale pravdepodobne nebude vyhľadávať nejaký zájazd individuálnou dopravou k moru do apartmánu. Nie, nie k moru, k počúvadlu. Te, teda tak. Čiže bude možno, možno pôjde napríklad do bezpečnejšieho, ale aj No náhodou počúvadlo je krásne. <laughs> A to, to, to, to pe, pe, Peter vám môže povedať si... svoju osobnú skúsenosť z minulého roku. Ja som jeden blog na to napísal, ale to by som vám potom radšej preposlal, lebo to je dlhánske. No, ja som myslel, že tam budú nejaké nadávky, som sa nie, nie, nie. sme A... Ja by som len v podstate dokončil tú myšlienku, no. že pravdepodobne ten klient pôjde, uh, dajme tomu do Turecka, ktoré je bezpečnejšie, keď v tej tabulke, čo vydal no, nový čas. Áno, je rizikové, áno, je rizikové, ale myslím si, že neupustí od toho štandardu. A zase máme takú skúsenosť, že ľudia, ktorí cestovali, cestovať budú a ľudia, ktorí raz za čas na tú dovolenku e, nasporili alebo idú na doraz, tak možno aj vydržia doma. Dobre, ale predsa len nestane sa. Ja dobre, Robo nemá kryštálovú gulu, <laughs> beriem, beriem. Ale Nemôže sa stať aj situácia, že napríklad táto situácia bude extrémne vyhovovať tým krajinám, ktoré sa ešte nejakému veľkému cestovnému ruchu netešia. Ja neviem, teraz ak presne tak ma opravte, vy ste pachmani v tejto veci a nie. Napríklad také Albánsko, O ňom sa hovorí ako o krajine, ktorá ešte má čo dať turistom, ale že ju doteraz neobjavili. Tak či sa nestane taká situácia, že po takýchto kadejakých ako to nazval posluchač, scary info sa udeje to, že jednoducho tieto krajiny akoby začnú byť zaujímavé. Ja len vstúpim do toho Albánska. Minulý týždeň tam dvoch českých turistov zabili v horách. Tak nič. Tak, takže nič. Ani takže ani toto už nič. No a poviem rýchlo aj B, že prečo ich zabili, že <laughs> keď vstupujú do zakázaných zón, tak a neposlúchajú. Veľa prípadov vidíme v Tatrách a teraz naposledy aj v Slovenskom raji, že čo sa potom deje, takže asi tak. No dobre, ale tá moja otázka stále platí, tak ja som nedal len tak, akože Albánsko, ale že či sa neudeje takýto nejaký, takáto vec. Prihrajú e, krajinám, ktoré vedia ponúknuť adekvátne služby k tej ohrozenej, teda k tej krajine, kde sa stal problém a za podobnú cenu. Ako ešte raz, že čo? Že vlastne že či náhodou ne, nebudú niektoré krajiny ako zvýhodené, alebo no. nebude boom, ale no. bude, bude v tých krajinách, ktoré vedia ponúknuť adekvátnu službu k tej krajine. Uh-huh. Napríklad, ako som spomínal, keď v Tunisku bol obľúbený all inclusive uzavreté rezorty, tak prihrá tým krajinám, ktoré to ponúkajú, uh-huh. ale za takú rovnakú cenu uh-huh. Dobre, ešte od toho istého poslucháča druhá otázka. Kde boli hostia, alebo kde sa chystajú tento rok, a teda aj ja? Ja hneď odpoviem prvý, ja nikde, lebo však ja mám malé dieťa, teraz ja necestujem momentálne, ale možno, že o rok už volá, čo vymyslím čo vy? Kde sa chystáte a kde ste boli? Tak to nie je tajné. Proste, nie, nie. Ja, som tajné, bol, ja som bol úplne v bezpečnej krajine, na dovolenke s rodinou, hmm. na Sardínii. Počkaj, to nie je úplne bezpečná. Hneď sa ti pozriem do tabulky nového času. To je mierna hrozba, eh, vyš, vyššia hrozba. To, to si bol, no ale to je spolu s Korzikou vyššia hrozba, myslím. Tak áno, na Korzike vždy boli nejaké bandy i týchto separatistov, nie? Takže, a Korzika je fakt, čo by kameňom dohodil na Sardiniu, takže možno sa to tam prenieslo, ten separatizmus. Sa tam tak pred, predtiahlo, no. Áno, takže... tam hrozí separatizmus. Že náhodou by sa oddelili a boli by sme tam a museli by sme teda... Dobre, čiže bol si, ty si bol vlastne v krajine s vyššou hrozbou, bol si na Sardinii. Áno. Na Sardinii. A kde sa chystáš? A kde sa chystáme? Dneska sme sa akurát o tom s manželkou rozprávali presne tam, kde zostane niečo voľné kvôli týmto veciam, že sa to neobsadí. A tak využijeme to my a pôjdeme tam s manželkou. Tak do Polska chodte, tam je nízka hrozba. A prečo nie? No, ma... Prečo nie? Však môžeme sa do Polska. Polsku máš napríklad pekné rôzne tie kúpeľné mestečka, tam by ste sa mohli. Zakopané. Uh, pán Pozniček keďže aj v Hektari funguje hierarchia, čiže my rešpektujeme <laughs> konateľov, tých dovolenkujú väčšinou cez sezónu, tak e, v podstate my e, chodíme na dovolenky mimo sezóny, dajme tomu. Takže na jar som bol e, v Istambule, teda v tureckom Istambule a potom som zbehol ešte na tureckú rivieru. hm. A chystám sa ešte na Kretu, každoročne v septembri na Kretu, koncom septembra, až neskorým koncom. Mm, Kreta to je to je, to je tiež zlé, to je vyššia hrozba. Tam by som nešiel, lebo tam sú migranti zlé. Ja celé. sa teraz smejem, lebo my sme teraz akurát aj s kolegom Robom, koľko, dva týždne, tri týždne dozadu? Mm-hmm. Necelé tri týždne dozadu sme tam boli pracovne. Mm-hmm tak práve sme videli, ako veľmi zle tam v vodzovkách je. Migrant na každom kroku. <laughs> no, A teraz na túto otázku, na teda otázku, ja sa na odpoveď špeciálne teším, lebo nám napísal Marek Sprešova, že mám na pána hostia dve otázky. Teraz neviem na ktorého, ale asi na Roba že vie mi pán host odpovedať, ale pozor, tu to zdôraznil, že chce politicky nekorektnú odpoveď. Hmm. Za nástav na politicky nekorektnú tak odpoveď. Teda. Čo si myslíš o hlúpostiach a somarinách, čo ľudia vypisujú na Facebooku, že SV je cestovka, alebo že slobodný vysielač má platenú reklamu vašou cestovkou a tak ďalej. Politicky nekorektnú odpoveď očakáva od teba. Že SV môže len snívať, že bude cestovka. <laughs> On čakal niečo silnejšie, ale dobre. Nechceš ešte niečo dať také? Ešte... Nie, ja, ja som to preto povedal, lebo o, vyskúšal som si rôzne joby, aj rôzne iné sférach, úplne opačným smerom, aj je cestovný ruch. Ale vždy som sa vrátil cestovnú ruchu. Je to najkrajšia práca na svete, aká môže existovať. Lebo, lebo zahrňuje, zahrňuje všetky odvetvia, všetky, všetky, či spoločenské, ekonomické, všetko sa raz stretne v cestovnom ruchu. A nechceš nič povedať na adresu tých poslucháčov, ktorí takéto provokácie tuto robia a vypisujú? Lebo na to Ale sa už, už na začiatku relácií som no. sa k tomu vyjadril, dobre, že, zopakuj, že možno dobre, tak eh, Boris Koroni bol v Bulharsku minulý rok otestovať naše služby. Samozrejme. Dva roky dozadu. Dva roky dozadu Dva dokonca, roky tak dozadu. ani na ňo nevyšlo. No, Dva roky dozadu to bolo. Málo sa snažil, málo sa snažil, málo zájazdov tu nám <laughs> popredával, áno, áno. takže nemohol nic, nikam na dovolenku tak. minulý rok. Ale tohto roku sa viac snaží, tak, mm, ale teda- zase nemôže ísť kvôli dieťatku. No, no tak... tak just tak zase je to proste problém. Dobre, druhá otázka. Máte nejaké informácie o väčšom počte storno pobytov, respektíve máte informácie, kde sa tohto roku v rámci európskych destinácií rozhodne oplatí ísť z hľadiska bezpečnosti? Ešte raz tú otázku? Storno máme, to by som klamal, keby nemáme. A celkom slušná čiastka, to, sa, to si vždy, poviem úprimne, pomedlím ruky, lebo to sú čisté peniaze vo veľa prípadoch samozrejme, niekedy, nám, niekedy to nestihneme predať alebo tak, ale proste je to tak. Ale Máme storná z iných dôvodov, a to zo zdravotných dôvodov alebo z rodinných dôvodov. Zatiaľ som nezaregistroval, možno sa mýlim, lebo nesledujem každý deň e, štatistiky, teda sledujem ich, ale len tak to, čo potrebujem vidieť, chcem si pozrieť. Ale myslím si, že Zatiaľ ani jeden klient nám nestornoval, okrem toho prípadu, čo som na začiatku relácie hovoril, že tá pani má možnosť rozhodnúť sa, že môže si to zmeniť to Turecko na Kretu. Zatiaľ som nezaregistroval. Ak sa milím, tak a tí, čo počúvajú, boli, boli s nami a nehovorím, ale myslím si, že nie. Teraz vám prečítam toto mail od, od Jany, ktorá teda evidentne z mailu využila vaše služby Pozdravujem vašich hostia. Chcem vám povedať, že minulý rok sme cez Slobodný vysielač navštívili slnečné pobrežie v Bulharsku a bola som maximálne spokojná. Odle z osliača, strava all inclusive, perfektná e, pri hoteli bazén s občerstvením, ubytovanie, vynikajúce klíma na izbe, chladnička, perfektná obsluha upratovacieho personálu, no proste všetko na samé hviezdičky. Tento rok mi však ostáva len sledovať a potichu závidieť vami ponúkané last minuty z dôvodu manželovej choroby, ale verím, že sa vylieči a opäť sa staneme vašimi klientami. Vďaka za vašu prácu pre jednoduchých ľudí, treba aj pre vranovské šičky. No, to sme, to sme už tu spomínali, však tomu sa nemusíme nejak vrácať, že aj, aj oni sa dostali kedysi dávnejšie na dovolenku, aj keď niektorí muži, neviem, či vy viete, ich nechceli pustiť, lebo vraveli, že to <laughs> bude, že nejaký... Nepočula eh, som tú reláciu, kde si to <laughs> vysvetlil. Že proste Že ich dajú do zajatia. <laughs> Že budú slúžiť. Budú proste, že, no, nejaké takéto, že... Lekvárko si dá ťa vypásť. Tak, tak, tak. A to sú pre nich sú tie články v tých časopisoch. To je presne, to je tá cieľová skupina. Ťa vypásť a krmiť levou ešte. Tak a naozaj reálne sa stalo, že ani nepustili niektorí muži ich, ako tam boli proste situácie, že nie, nie, nie, to predajú ťa do otroctva ste čo zlej. by povedali čo, teraz podľa viete, čo, viete, čo je môjim snom? A na tom pracujem. Keby ste mi vy posluchači vedeli poradiť, potrebujem dať otitulkovať film Pachohybský zborník do, tu, do turečtiny. A chcel by som to mojim tureckým priateľom premietnúť tento film Pachohybský zborník. To teraz ja, ako čo toto teraz, ako to súvisí? Či kvôli čomu? No, že, že aby si Turci pozr, eh, pozreli, čo si my o nich myslíme. Je takto. A potom by sa sem báli chodiť, nie? No. <laughs> Strach z nás. A, dobre, máme tu nejaký mail, ale ešte k ní sa dostaneme. Poďme ďalej, lebo my sme zatiaľ hovorili len o tých ter- ter- teroristoch. Už som povedal ľuďom, kde je nebezpečné ísť. Treba to, to proste držať tie tabulky. Ak chcete, ak nie, tak, tak nie. No ale ďalší máme vážny problém a to sú migranti. To som sa chcel vás tiež opýtať. Vravíte, že ste boli na tej Kréte. Tak povedzte, že jak to tam vyzerá. Lebo Kréta má byť jeden z, eh, z tých ostrovov práve, teda, alebo z tých oblastí, kde teda sa to má tými migrantami len tak hemžiť. My často dostávame aj tuto u nás v štúdiu také, také maily, keď sa bavíme o, nejakú, o nejakej téme migrácie, tak často hovoria ľudia, že práve to Grécko, Taliansko je tým extrémne teda postihnuté a že tam by teraz momentálne v týchto dňoch určite teda nešli, tak slúbili ste na úvod tejto relácie, že budete hovoriť pravdu, tak povedzte pravdu, ako to tam vyzerá. No, boli sme na tej Kréte 3 týždne dozadu a tam naozaj čisto pravdivo, ja neviem, ako sa to inak dá nazvať. No, stretli sme tam no, migranta, hádam. To my sme len migrovali medzi strediskami, keď sme šli sa pozrieť e, do našich hotelov a skontrolovať, či tie služby sú také, ako aj opisujeme teda alebo no, s nimi sme nemali, to také tie zábery, čo ukazovali, hej, e, že v Grécku sú migranti, tam sú fronty, tam putujú po uliciach a tak ďalej, tak toto sa konkrétne ostrova Krety absolútne nedotklo. Tam akože pred tými, tými tromi týždňami, čo sme boli, tak vôbec. Hej. My e, v podstate sondujeme tú situáciu, ako som vrajal, cez našich zástupcov, mm-hmm. to sú delegáti, ale aj obchodní, e, grécky obchodní partneri, ktorí tam sú, hotelíri a tak ďalej No oni hovoria vždy tie najobjektívnejšie informácie, pretože sú tam denne, hej, od rána do večera v tej destinácii a vravia je to absolútne pokojná, pokojné, ale my sme to sami videli, tí ľudia si tam užívajú dovolenky, hej. Ostrov Kreta je obľúbený či pre Škandinávcov, či pre Angličanov, pre západoevropskú klientelu, čiže tam je kľud čo sa tohto týka. Čiže tam sa ľudia nemusia mm, bať chodiť. Čiže mne to príde už aj niekedy také smiešne trochu, hej. Jasné, samozrejme na kose mali s tým e, opletačky, ale koľko, koľko dní boli tie opletačky? Však e, viete, oni keď na to na, dajú fotku húfu, ktorý tam práve dorazil a teraz oni to tak e, generalizujú na celý ostrov, kdežto museli sa zaregistrovať v podstate len v meste Kos uh-huh. na policajnej stanici. Hej, vybavili tam papiere a potom ich buď odvážali na, do Atén, ich posielali, alebo do Tesalonik ich do, to, Atén. do Atén. Čiže e, to bola taká len prechodná stanica a tie dovolenkové, ale tí, čo boli v tých hoteloch a putovali po stroji, tí sa s nimi ani nestretli. Lebo to jednoducho, čo vy idete robiť e, počas dovolenky pred policajnú stanicu? Ja napríklad nič počas dovolenky nechodím robiť. No, keď nie je na to žiaden dôvod. No teda, jasné, stali sa aj také udalosti, že náš klient niečo vyviedol a museli sme to riešiť, ale zase a vždy pri Európána sú tam iné dvere, aby ho rýchlo vybavili na tej, hmm. tej policii. No lebo zase, keby som sa inšpiroval článkami z tých našich denníkov, tak tam proste sa píše o tom, že no, treba zvážiť proste cestu do Talianska, do Grécka, lebo to proste migranti sú a teraz sa napíše taká vec, že, že musíte rátať s tým, že tam budú pobehovať, ja neviem, deti, ktoré budú od vás pýtať jedlo, lebo proste oni nemajú peniaze. Ako a teraz, že, že žobrať. V afrických a... krajinách. Čo? Nie, nie, také? To sú... Ja neviem, na to na hádam ani výraz neexistuje v slovníku v slovenskom, ale to sú, neviem. Určite každý z vás bol v nejakej africkej krajine, alebo ja neviem, aj v európskej, napríklad na také talianské, talianské pobrežie alebo španielské. Veď tam je XY čiernych zo Senegalu, zo, zo Strednej Afriky, ktorí tam už si vytvorili celé komunity a žijú tam a predávajú ľuďom na, na pri plážach rôzne Sladké suveníry blbosti, no, a blbosti. Pobehujú tam ich deti, ktoré samozrejme pýtajú peniaze alebo lízatko alebo cukrík. Ale na to sme si už zvykli, to je kolorit. Ale keď napíšu toto, že by sa to mohlo stať aj v Grécku, Gréci, oni to sami nechápu. Ten náš obchodný partner z KOSu, ja on sa na to pýtal a on hovorí, že pošlem ti robo za chvíľku oficiálnu správu z turistickej organizácie gréckej, tak mi to poslal o všetkom. No ale on hovorí, že vieš čo je zaujímavé, že poznám ťa už x rokov a najprv som to nechápal, ale už to chápem. Preto sa už tomu nedivím, že náš ostrov je úplne plný, je prebukovaný, všetky hotely sú narvaté, ale jediný pokles sme za, zaznamenali z Československa že vaši ľudia strašne tomu veria týmto, týmto veciam a strašne sa boja všetkého. Ale zazi, a nám je to ľu, veľmi ľúto, lebo my máme Slovakov a Čechov veľmi radi, lebo sú to slušní ľudia, mm-hmm. nerobia neplechu a pre nás sú teroristi. I nemôžem to povedať, ale to mi nepovedal len on, ale povedali mi to viacerí naši obchodní partneri. Teroristi, čo sa týka turistickí teroristi, sú hlavne anglicky hovoriaci turisti, ktorí sa nevedia spratať do kože na tých eh, hoteloch a nás, Slovakov a Čechov, majú radi, lebo nás považujú za jeden slušný a vzdelaný národ a nechápu to, že prečo sa tak bolo. No a čo, no tak ma just zaujíma, že čo si mu na ten mail odpísal. ja si tam nejakú odpoveď, že prečo sme takýto, prečo sme takýto extrémne dôverčiví voči týmto všetkým na to nie je jobovým zvestiam? Na to nie je odpoveď, na to sa nedá, na to, sa, to sa nedá, nedá proste, ja neviem, či je to históriou alebo čím, že sme takí bojazliví, alebo neviem, neviem. Na to sa ja by som odpovedať. sa to spýtal tých ľudí, čo tomu veria, že prečo tomu veríš, prečo to tak... No prečo, ale, lebo tak, no to je lebo jednoduché. To povedali v televízii. To povedali Však v televízii. som si to prečítal ráno v novinách, potom som to počul na obed v rádiu a večer som si to ešte potvrdil v televízii. No Víte, prečo? Uh, preto. Slovensko, hm? nie všetci, hej, čo je zvinka. My sme taký televízny národ u nás sa každý uteká, nie že by si večer šiel sadnúť s priateľmi, tak ako to robia napríklad v južných krajinách, ale aj v severných krajinách to robia takisto. Večer na kávu, e, hej, s kamarátmi, alebo na, išiel na návštevu. U nás sa treba ísť na siedmu e, na správy, potom ja neviem ešte, čo tam býva, nejaké kriminoviny či čo, potom začnú tie ich obľúbené seriály. A človeka od 7. pohltia, pohltia sú televízorom až no. do, ja neviem, do kedy si doláhnuť. No, Toto v iných krajinách jo. No. fakt skoro neexistuje. My sme v tomto veľmi silní. U nás je najväčšie bohatstvo, keď si niekto kúpi obrovský plazmový televízor, z ktorého čerpá tieto informácie, nazval by som, ani informáciami sa to nedá nazvať, hej, a to strašne ovplyvňuje aj ich mienku, aj ich prehľad. Hmm. Takže... Niekto by mohol povedať, že sme tým pádom informovaní. No, ale, ale presne, a <laughs> ako že, potom, hej? Ale že toto, že ako. A poďme na ďalší mail, nech ich aspoň prečítame všetky do konca relácie. A zase mail od Jany. Žijem v Anglicku a bola som tento aj minulý rok na výstave cestovného ruchu v Londýne. Boli tam zastúpené krajiny z celého sveta, mali krásne stánky, aj Česi tam boli s ponukou ochutnávky piva. <laughs> Slovensko tam nereprezentovalo slovenský ruch vôbec. <clears throat> Pýtala som sa Čechov, že či sú tu Slováci a povedali, že nie, že, ale že nevedia prečo. Chcem sa opýtať, e, keď máte reláciu aj o cestovnom ruchu, či viete, prečo je to tak, že Slovenská republika nereprezentuje svoju krajinu, že má krásnu prírodu, hrády, pamiatky, že vôbec nechodia svoj cestovný ruch Nemusíš ani dočítať. Ponúkať. Už som to, dočítal, prečo som skončil. Toto je téma, čo hovoril Peter, na ďalšie minimálne 4 hodiny, ale 4 relácie. Slovenský cestovný ruch. My s Petrom sme boli minulý rok, neboli sme na eh, WTM v Londýne, ale boli sme na ITB v Berlíne kde chvala Bohu Slovensko malo svoj stánok, ale v porovnaní so susednými Čechmi i, alebo už nepovedia za ani Rumunmi, ktorí mali asi 20-násobný stánok ako my a pritom si o Rumúnoch myslíme všetci, určite nemusím to nahlas hovoriť, mm No. No a proste takto sa Slovensko propaguje. Nám bolo na zaplakanie. Preda, e, pre, dokonca tam predávali brinzové halušky, nie že dávali, ale predávali. Predával. I hrali tam nejakí muzikanti, ale pre nejakú delegáciu z nejaké, nejaké ambasády našej, samozrejme, Slováci sa tam prišli zabávať. No a tých pár, čo tam pozvali za svoje peniaze, hotelierov a hlavne, čo tam propagovali kúpeľný cestovný ruch, tak tí si to sami museli teda zaplatiť, aspoň mi to tak pripadalo a tá ich ponuka na prefotených, recyklovaných černobielých papierov, že čo môžete na Slovensku zažiť, bola fantastická, ale to ešte nič, to je že to bol úspech. Hm. Ale rok predtým na ITB 8. marca, to bolo v sobotu, u, nie, 8. marca bolo v piatok, 9. marca bola sobota, tak 9. marca kolega tam bol ráno o 9. Vedľajší stánok maďarsky plný, česky plný, polsky plný, slovenský, dvaja brigádnici, ktorí nevedeli po slovensky, Nemci nejakí študenti, rozdávali prospekty. A kde, sú, kde je naša oficialita zo Slovenskej asociácie cestovného ruchu? čo je štátom dotovaná agentúra, a, nejaká no. agentúra na, určená na propagáciu Slovenska. Samozrejme, však deň predtým bol 8. marec a ten treba osláviť. Mm-hmm. No, a takto sa propaguje Slovensko v zahraničí. A my, keď chceme, keď počúvam niekedy náreky, lebo netvrdím, že nemáme reklamácie, náreky ľudí, že čo im chýbalo, že bol kohutík otočený zle, alebo že bola prasknuté veci a vymenili im ho až, až večer. No. A keď toto počúvam, a potom, keď prídem na Slovensko a idem ani nie na dovolenku, ale alebo idem na tú výstavu, ak sa my propagujeme, tak potom o čom? Tak vážení poslucháči, tak trošku takej, takého triezvého triezvého nejakého úsudku. Pozor, pozor, Robo prechádza do politickej nekorektnosti už o malú <laughs> chvíľu, už to prichádza. Inak eh, som sa smial, keď si to hovoril o tých, to by bola tiež dobrá relácia o slovenských uh, turistoch a takýchto dovolenkách. no, vieš, že to, to <laughs> príde... Ale to treba tak o 11. začať. Hej, lebo tam už zaznelo veľmi veľa politickej nekorektnosti, ale to mi tiež tak príde vždy, vieš, keď hovoríš, že na čo sa všetko sťažujú, že to je taká milá sťažnosť, keď idú na all inclusive a teraz, že majú tie, vieš, tie stoly švédske a proste tam si môžu vyberať, ja neviem, na raňajky, párky, a sír, tak všetko možné a že prídu na druhý deň a znova, že to párky, salám, to isté. Neskutočne teda, to že... isté, každý deň to <laughs> isté, celých 10 dní. A že to je strašné, že sa začnú stiažovať, že, že furt len tie isté parky, sír, toto tam a že je toho 20 kusov možností. Vieš, a teraz si len, že držerda, že ako oni doma fungujú, že to oni asi každý deň majú úplne že iné ráňajky, že oni Vieš, že... To, to sú presne tí klienti, ktorí si ráno <laughs> zapália na balkóne, dajú kávu a utekajú do práce. <laughs> a dajú si chleb, ja to hovorím teraz, prepačte mi, možno sa na mňa niektorí urazíte, ale chleba omastený vetrom na no. tom balkóne, keď fajčí cigaretku. <laughs> to sú také zaujímavé veci. No, dobre, uh, aj, aj pekný mail prišiel taký zaujímavý. Teraz niečo je myslený žartovne alebo úplne vážne od Jozefa, že ako je to po právnej stránke s transportom zbrane na dovolenku zo Slovenska? Že či si môže pribaliť preventívne k zubnej kevke aj svoju pištol na prechádzku po pláži. Nech povie, že to je zapalovač. Čo? Nech povie co, e, týmto policajtom na letisku, že to je zapalovač. No dobre, počujem. Aby, aby my... sa vyhol takýmto problémom, je lepšie si ju zohnať na mieste potom už. <laughs> Do čerta, že toto bude zás, že navá, navádzate ľudí. No počujte, aby sme stihli, lebo posledné minúty do konca relácie, chcel som sa ešte k tomu Grécku predsa len dostať. Už ani nie tak z hľadiska migrantov, ale z hľadiska toho, že je tam teraz Ú, finančná kríza. Fú, Fú ja, že to všetko tam krachuje a, a tak. No, takže Jak to je teraz, že tam sa tí ľudia teraz nejak boja do toho Grécka chodiť, že teraz je tam kríza, či, Peter, či nech nie? začne hovoriť, lebo on tak slušnejšie to povie. Dobre, tak Peter a potom to, túto robo nejako Škoda, že sa nedá, že slobodný vysielač nie je aj akože online, myslím, že by sme nejaké obrázky mohli ukázať. ako... Ja by som ukázal, ako sa ľudia boja cestovať do Grécka, tie preplnené pláže a reštaurácie a taverny večera. Sediaci turisti, takisto i Gréci, užívajúci si leto. Hej. To je, teraz možno sa niekto nahnevá z tých Slovákov, ktorí si myslia, že platíme Grékom večere tučné. Ale pozrite sa, eh, človek sa tam nemá báť, akej krízy, hej. Najviac som sa zabával ja na tom, keď povedali, že grécké banky sú zavreté. No. Ja som e, v Grécku pracoval 6 rokov a ja si nepamätám klienta, ktorý šiel počas dovolenky navštíviť banku. <laughs> Čo tam ako mal robiť v tej banke, hej? Mm-hmm. Mali buď kež, alebo si vybrali z bankomatu, hej. Ale ja si nepamätám, čo vybavujete v banke no, ale no, oni na dovolenke. z bankomatu vybrať peniaze, nie? nie? Či pozor, pozor, pozor, pozor, pozor. 60 eur mohli Bolo pre byť Gréka. pre Greka, ale zahraničné platobné karty neobmedzene. Aha, čiže čiže tam nemal, nejak, nejak nebol, toto tiež slovenskí klienti a ke, nevedia. A keď taký Slováčisko sedí v reštaurácii a zaplatí cash tomu krčmárovi, te, teraz oni potrebujú ten keš, tak dostane ešte minimálne 1-2 poháriky navyše. Grá... A ešte no. aj nejaké sladkosť navyše. No to som sa chcel spýtať, no. že počuť, tak vlastne, no, lebo naozaj mňa to zaujíma, že, že či to práve ešte nie je naopak, že či to nie je práve dobre tam teraz ísť. Perfektne. No tak ja tam je úžasné, oni tiež chcú úžasné. všetkých klientov si udržať, oni sa tešia, že tam chodia tí ľudia, oni im teraz, dávajú navyše. Hej, že teraz je to práve, že naopak. Teraz je tam že... fiesta. Hej? Fiesta. Čiže to je... Že, škoda, že ne, sa nedajú obrázky ukázať, to, to, to plné reštaurácie večera, ale aj klientov zo zahraničia, len Slovák sa bojí. Dobre, a teraz čiste teoreticky, ono to je hypotetická otázka, lebo nič také sa neudialo. Hm, podľa mňa je to škoda, ale dobre, ja nie som ekonóm, ja len mám svoj názor, že myslím si, že je škoda, že tí Gréci neprešli na drachmu, že im to tam nekrachlo a nemajú drachmu, že keby sa náhodou čiste hypoteticky takéto niečo stalo, že by za nejakých zvláštnych okolností sa vrátili k svojej mene, tak by to mohlo byť pre dovolenkárov zo Slovenska zaujímavejšie tým, že by im to akoby zlacnilo, lebo vieš, tá, tá drachma by iste devalvovala, že by im to zlacnilo dovolenku, alebo ani nie. To, som našiel také špekulácie ano, ľudí, ano, že či ano, toto ano. by nebolo o, dobre. Čo nie môže byť, ja na to odpoviem. <laughs> Prečo nie? E, takto, ja by som to vysvetlil. Z krátkodobého hľadiska by to bola určite pre dovolenkárov výhra. Mm. Že by zlacnili tie služby ale z dlhodobého hľadiska to nebude vyhra žiadna, lebo dneska som čítal jeden zaujímavý článok od jedného českého ekonóma, Čecho-Američana. Zeman sa tuším volá, alebo Zeman, nekým, mm-hmm. A ten, Zeman. Tam, a ten tam písal, bo hovoril, že proste e, euro nečaká nič dobré, aby sme sa na to všetci teda pripravili, lebo o nejakú nemoc dlhú dobu stráti na svojej hodnote, takže tie peniaze treba nejak pozitívne využiť a treba ísť do toho Grécka napríklad ich minúť. Tam tí ľudia to potrebujú, ten cash. Teraz by sa im to hodilo, že každé euro dobré a teraz... A nám, je, nám bude v podstate o rok zbytočné. Možno. <laughs> Jaký ekonóm prehovoril. Dobre, ešte som... No. A ešte jeden taký detail, že v podstate eh, hotelieri zareagovali veľmi rýchlo na tú situáciu, ktorá bola napríklad s tými bankami. Hej, oni si behom jedného, dvoch dní potvárali eh, účty v zahraničí, čiže neboli ohrozené platby do hotelov. To znamená, že oni vedeli potom v keši zabezpečiť všetky tie služby. To je to vlastne, čo som chcel povedať, čo hovorí Peter Gréci, aj keď médiá oni vytvorili mienku, že sú to národ lenivý a hlúpy, tak to vôbec nie je pravda. Oni sú veľmi pracovití a veľmi rozumní a rozmýšľajú tým pravým sediackým rozumom. Každá jedna rodina, ak predtým sa tie správy len tak potichučky dávali, každý deň sa vyťahlo okolo 1,5 miliardy eur z bankomatu a z bank. Každá jedna rodina sa zabezpečila tak, že proste všetky peniaze majú doma. No a čakajú na to najhoršie. Dobre, tak na záver to musíme uzavrieť všetko, čo sa tu povedalo, lebo otázka znela ísť či neísť. Tak o, e, z hľadiska teroristických útokov hovoríte, že je to celé kačica, že je to proste blbosť, že sa to nafúkuje umelo, alebo potom sa ľudia boja, nechcú ísť. Toto teraz nehovoríte, ale ako majiteľa cestovnej kancelárii, ktorí si chcú nahnať, ja neviem, turistov a niečo podobné, ale hovoríte to naozaj akože seriózne, že máte tú skúsenosť, že, že jednoducho je to, je to hlúposť, čo sa tu teraz šíri. Tak. tak? Nie, to, na toto sa nedá odpovedať. Ja odpoviem na to takto. Za seba. Peter nech povie za seba, čo chce. Necestujte nikde, sedte doma, po Slovensku sa tárajte, po Čechách, do Fínska a tak ďalej. A potom sa porozprávate s tými, čo sa odvážili z toho moru a že si to porovnáte. No a tak asi. Dobre. Ja som to naznačil na začiatku, keď som povedal, že ísť či neísť, ja som povedal, že choďte. To je znamená, že vyskúšajte to presne, čiže to ja menej súhlasím eh, s Robom. Hej. Ja nikoho, ako sme povedali, žiadna cestovná kancera nikoho nechce posielať do ohrozených oblastí. Hej. Ale chcem, aby ľudia cestovali, vyskúšali aj do lacnejších krajín, alebo aby videli, ako je to vonku. Aby nesedeli za tým televízorom. A vtedy budem najšťastnejší, lebo sa im otvoria obzory. Hm. Čo krajšie ako cestovanie môže byť? Hej, a potom naozaj je pravda aj tá, že, že keď to zoberieme prísne, tak naozaj strebu ste mali aj tu v Bratislave. Pokiaľ sa bojíte žobrajúcich ľudí, no tak ja vám poviem, že keď prejdete z vrchu námestia bansko bystrického na spodok, tak. tak ja ich tu nájdem štyroch minimálne. A no. pred uh, obchodnými reťazcami takisto. A tam máte proste tých, tých žobrajúcich dosť veľa, čiže aj tu ich stretnete, asi takisto ako inde vo svete, takže... Ešte chvála Bohu, že nám tu suveníry nepredávajú tí Senegalčania. <laughs> No a onedlho teda aj tých migrantov tu zrejme budeme mať. Ale takže ešte do toho vkročím. Viete, kto kupuje tie suveníry? <laughs> Naši klienti všetci. <laughs> Hej? No, no jasné. Ako dobre, že sú tam tí sa no, <laughs> Lebo majú lepšie ceny ako v obchode. Dobre, tak ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa merali ku nám cestu a že som sa s vami o týchto veciach mohol rozprávať. A som inak aj veľmi rád, že sme sa bavili na tú tému tých našich dovoleniek, lebo mm, poslucháči to stále kritizovali, aj keď ja som tam už urobil to opatrenie, ktoré som spravil, povedal som, že jednoducho komentáre, ktoré mm, nezodpovedajú pravde, ja stade budem odstraňovať, či sa to niekomu páči alebo nie, pretože, a to môžete potvrdiť na záver, je, je dosť tých e, ľudí, ktorí od nás zo, zo Slobodného vysielača, myslím, poslucháčov využívajú tieto služby. No, to je presne ako Robo ukazuje rukou, že je to eh, Pol na pol, hej. Ja si myslím, že ovplyvnili niektorí ľudí tie komenty na tom Facebooku alebo na tom internete, ale možno, sa, možno niekto by aj išiel, ale chce mm. byť na seba taký hrdý, že proste si myslí, že nevyužije to, že, lebo že je to nejaká reklama. No, poriadku, veď ne, nemusí využiť. Ale boli nechce. klienti a vidíte aj, sám, sám ste čítal hej. Eh, vyjadrenie, takže... Hej. Čiže keď nechcú, nemusia, ale ja jednoducho urobím všetko preto, aby... aby nech, ja, mne nevadí kritika a už na mňa na kolegov to vôbec nie, ale keď sa niečo nezakladá na pravde, tak to tam proste nebude, lebo je to vyslovená lož. A to tam proste nebude, pretože to škodí nejakým ľuďom, ktorí by možno tie služby využili. S týmto konštatovaním sa teda s vami lúčim a ešte raz vám ďakujem, že ste prišli. Ty chceš ešte niečo povedať? Samozrejme. No lebo už máš ten e, krásny moderátorský hlas, ako sme sa dozvedeli. Tak Takto, keďže sme tu s kolegom Peťom Pozničkom bez nároku na honorár, tak si teraz urobíme reklamu v priamom vysielaní, uzavriem celú túto debatu, no Hechter, no summer. <laughs> A ja všetkým po grécky prajem šťastnú cestu Kalotaxídy na dovolenku. Uh, viete toho viac aj po grécky? Áno, ale no, viem aj také, <laughs> ktoré by sa no, nepáčili to nie, klientom. To nie, to by bolo veľmi nekorektné. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, majte sa do počutia, toho, teda Robo Žember a Peter Pozniček. Ešte raz dopo. Dovidenia. Dovidenia. Počúvate Slobodný vysielač. rádio, ktoré vás spája.